prvej línii. Prvej línii. Dobrý večer, vážení poslucháči. Krátko po 20 hodine sa začína opäť relácia v prvej línii, v rámci ktorej vás víta od mikrofónu spoza techniky zo štúdia Rádia Slobodný vysielač Boris Koroni. Dnes to bude, vážení poslucháči, opäť na tému v podstate geopolitiky, pretože sa nám v tomto smere dejú celkom zaujímavé veci. A okrem iného, my sme vlastne aj v minulom týždni slúbili, že sa tejto téme budeme opätovne venovať, ale samozrejme o malú chvíľu sa dozviete s kým a prečo a tak tie všetky dôležité veci. Čo chcem povedať na úvod, tak e, vás možno tým úvodom, úvodom trošku voviezť do problematiky, ktorej sa dnes budeme venovať. A keď hovorím o tom, že sa dejú naozaj zaujímavé veci, tak e, pod tým zaujímavým ja osobne skôr vnímam niečo také prekvapujúce, možno by sa dalo povedať, že až také niečo, čo ma trochu sklamalo, ale to môže byť môj názor, ktorý teda môže byť úplne zlý. A idem vám teraz vysvetliť, o čo sa jedná. Nie je tomu tak dávno, niečo asi ú, mesiac dozadu, keď si to bolo vlastne ešte v časoch, keď si grécky premiér Alexis Tsipras nekládol servítku pred ústa keď bol ešte z neho taký ten odhodlaný bojovník, ktorý stál proti všetkým. A okrem iného v tej dobe, naozaj to je asi tak mesiac dozadu, nie veľa sme eh, z jeho úst počúvali aj také tvrdé vyjadrenia, ako napríklad veritelia sú zločinci. Eh, to, začiatkom toho minulého mesiaca hovoril otvorene napríklad o tom, že Medzinárodný menový fond sa pokúša ponížiť grécky ľud a jeho vládu. Obvinil ho dokonca z kriminálnej zodpovednosti za kritickú situáciu, v ktorej sa dnes Grécko ocitlo. A v tom čase na stretnutí s poslancami svojej radikálnej ľavicovej strany Syriza vyhlásil, že chce dosiahnuť dohodu, ktorá by ukončila reči o odchode Grécka z eurozóny, ale súčasne zdôraznil, že jeho vládu si Gréci zvolili preto, aby skoncovala s úspornými opatreniami a preto, pozor, teraz treba dobre počúvať, a preto tvrdil asi mesiac dozadu, nikdy nepristúpime na takú dohodu s veriteľmi, na ktorú by doplatili obyčajní ľudia, dôchodcovia, pracujúci s nízkymi príjmami a tak ďalej. V tom čase väčšina Grékov e, tieto jeho slová podporovala, páčil sa im tento jeho tvrdý vyjednávací postoj, e, voči tzv. veľkej trojke, teda medzi, voči Medzinárodnému menovému fondu, voči Eh, Európskej komisii a Európskej centrálnej banke. A pretože jednoducho povedané, naozaj tieto slova uh, išli jednoducho v, takom, v takých tých intenciách toho, čo si presne aj mysleli uh, eh, tamojší ľudia, ktorí už teda dlhšiu dobu zápasia s nejakými tými svojimi existenčnými problémami. No a premiér Cipras ich teda denodene presvedčal, že v rokovaniach s veriteľmi sa jeho vláda nechystá robiť žiadne ústupky. A ako doslova vyhlásil, budeme trpezlivo čakať, kým u veriteľov preváži realizmus. Nemáme žiadne právo pochovať európsku demokraciu v krajine, kde sa zrodila. Zopakoval svoju tézu, že by bolo zradou demokracie, keby jeho vláda porušila sľub skoncovať s úspornými opatreniami, na ktorý jej voliči pred 4,5 mesiacmi dali mandát. To, čo som vám teraz povedal, to sú poslucháči asi, opäť to poviem, nie, ani nie mesiac staré vyhlásenia. Tak pozrime sa, čo sa vlastne za ten mesiac zmenilo a či si teda grécky premiér aj naďalej stojí za svojimi kategorickými vyjadreniami, v ktoré v konečnom dôsledku prispeli aj k tomu, že že v zadlženej krajine sa konalo referendum, v ktorej, alebo v ktorom sa väčšina občanov, myslím, že to bolo nejak vyše 61% voličov, postavilo na stranu ich premiéra a teda spolu s ním, lebo on ich k tomu vyzýval, odmietli občania Grécka podmienky medzinárodnej pomoci. Ako to teda, ako to teda vyzerá dnes? Tak, <laughs> ak by ste očakávali, že po referende ktoré teda dopadlo podľa očakávaní samotného premiéra a ľudia sa za neho postavili. Ak by ste očakávali, že po tomto referende budú tzv. medzinárodní veriteľia donútení prijať kompromis a teda hľadať komplikované riešenia, ktoré by mali nejakým spôsobom vyhovovať pokiaľ možno obom stranám, teda hovorím opäť o kompromise. Ak ste očakávali takéto nejaké riešenie, a, tak asi by ste sa v tejto chvíli <laughs> dosť katastrofálne mýlili. Ono je to vlastne tak zvláštne a asi je ťažko pochopiteľné, ale pravda je taká, že po referende, a to teraz vkladám svoj osobný pocit do tohto, samozrejme to berte z rezervou, ono to môže byť inak, ale podľa toho môjho osobného pocitu je to tak, že, e, že po tomto vlastne referende a následných rokovaniach e, s medzinárodnými veriteľmi, teda aj s veľkou trojkou, nám ako si premiérovi Ciprasovi spadol hrebienok, ako sa hovorí tu nás na Slovensku. A keď chcete dôkaz toho, že či mu teda spadol alebo nie ten jeho hrebienok, na no tak tu je. Ja vám teraz prečítam vlastne správu zo včera, ktorá znie takto. To je správa, ktorú vydali agentúry, tu domáce, zahraničné. Ja vám z nej zacitujem plné znenie. Grécky premiér Alexis Tsipras obhajoval dnes, teda včera, dohodu o dlhovej kríze svojej krajiny dosiahnutú na samite lídrov eurozóny. Sice označil túto dohodu za záležitosť, ktorá bola v podstate Grécku vnútená, no jedným dychom dodal, že kompromisný dohovor zachránil krajinu pred odchodom z eurozóny a musí byť uskutočnený. V prejave, ktorý odvysielala televízia, prebral zodpovednosť za podpísanie textu, v ktorý, ako sám vyhlásil, on osobne neverí, no ale bol zaviazaný ho zrealizovať. Cipras, ktorý čelil veľkej nespokojnosti s dohodou vo vlastnej ľavicovej strane Syriza, tiež povedal, že sa Grécko musí držať dohodnutých opatrení. A ako na záver <laughs> uzavrel, krutou pravdou je, že táto jednostranná cesta pre Grécko nám bola vnútená. Takže toľko k správe zo včera. No a tak keď to teraz všetko skrátim, tak čo to vlastne znamená? A ak to chápeme tak, že grécka rebélia, grécky boj sa vlastne skončil katastrofálnou porážkou, tak otázka znie, že či sme v tejto chvíli <laughs> ďaleko od pravdy, alebo naopak sme možno trafili klinec po hlavičke. No a potom sa môžeme pýtať aj také veci, že a čo samotný grécky premiér? Čo sa mu za ten mesiac stalo, že takto diametrálne otočil? On narazil len na nejakú tvrdú realitu, ktorej dovtedy možno nerozumel a príslušníci Veľkej trojky ho v tomto smere nejako zorientovali. Alebo, teraz to pozor, že tu teraz strašné slovo poviem, že alebo to mohol byť nejaký zámer Ciprasov Napríklad zámer zapáčiť sa ľuďom, dať im pocit, že majú právo rozhodovať, alebo demokracia, alebo referendum, ale že v konečnom dôsledku sa aj tak na ich názor nejakým významnejším spôsobom neprihliadalo. Zvlášť, keď vezmeme do úvahy fakt, a to je naozaj fakt, že Grécko napokon prijalo podmienky od medzinárodných veriteľov, ktoré sú v konečnom dôsledku podstatne prísnejšie a tvrdšie ako tie, ktoré Gréci odmietli v referende. No a ja sa, vážení poslucháči, zase raz v tomto celom tejto chvíli strácam. Na voľa ako cítim, že sa tu udialo čosi, čo by hádam aj mohlo dosť intenzívne smrdieť. Lenže samozrejme ja sa môžem míliť a preto bude iste oveľa lepšie, keď sa o tejto záležitosti porozprávame a keď budeme hľadať pokiaľ možno nejakú tú pravdu, aj keď samozrejme je to veľmi ošemetné slovo, ale keď sa aspoň o to teda budeme pokúšať. No a najlepšie, keď sa o to budeme pokúšať s človekom, ktorý teda to zahraničné dianie sleduje. No a v podstate my sme vám vlastne aj slúbili, a to sa dostávam k tomu, čo som hovoril v úvode, že my sme vám slúbili, že v rozhovore s ním budeme pokračovať, takže tento slúb plníme, to je vlastne slúb ešte z minulého týždňa. No a ak všetko funguje, tak by mali sme mať na našej Skyblinke Milana Vidláka, českého novinára a zakladateľa časopisu Šifra. Uvidíme, či je to tak. Dobrý večer, pán Vidlák. Eh, dobrý večer, eh, tak. Dobrý večer i všem posluchačom. Spojenie funguje. Dobrý večer vám prajeme do Českej republiky a samozrejme aj našim poslucháčom, ktorí nás môžu počúvať či už v Českej republike, či už na Slovensku, alebo kdekoľvek inde vo svete. A ja už len dodám, že samozrejme tak ako vždy bude veľmi dobre, keď nás v tejto téme nenecháte samých, pretože my dvaja tu nemáme patent na pravdu a môžete disponovať informáciami, ktoré nám nejakým spôsobom uniknú pri hľadaní tej pravdivosti k téme Grécka, ale nebude to len o Grécku, lebo ak si dobre spomínate, my sme vlastne e, v tej minulej relácii pred týždňom mali riešiť aj takú vážnu otázku, ako je migrácia a nakoniec sme sa k tomu už nestihli dostať bol taký rozporúplný záver. Pán Vidlák si naň iste spomína, <laughs> že ja som ešte počuť, že pocit, že budeme pokračovať, aj som sa evidentne pomýlil, lebo som sa nejako zahovoril. Tak e, dnes by sme to teda háda mohli stihnúť, že by sme si teda v rámci tej geopolitiky prešli Gréckom, tým, čo sa tam vlastne aktuálne deje. A ak nám teda zvýši čas, a verím, že zvýši, tak by sme skúsili aj to, aj pozrieť sa trošku na tých migrantov, čo je tam nové, čo sa tam deje a tak. No a ešte skôr ako teda dám priestor pánovi Vidlákovi, tak len dodám, že, že bude naozaj fajn, ak sa do tejto našej debaty dnes e, zapojíte. Nemusíte preto urobiť veľa, úplne stačí, ak nám len zavoláte na číslo 048 381 0101, to je číslo semku nám priamo do štúdia, ak budete mať teda nejakú otázku alebo budete chcieť vyjadriť názor, tak, tak môžete urobiť priamo na Telefónom čísle, ktoré som vám povedal. A ak radšej píšete, tak nám napíšte mail na studiozavináčslobodnyvysielac.sk prípadne na Facebook alebo na našu internetovú stránku. Tak, pán Vidlák, môžeme ísť na to? Určite. Dobre, tak uh, ja som tu nejaký úvod predstavil, že mne to tu proste nesedí, k tomu sa o malú chvíľočku dostaneme, ale uh, na úvod by ma zaujímala takáto vec. Ako toto všetko, čo sa udialo za tie posledné dni, ako to všetko vidíte vy? Je to momentálne víťazstvo Grécka, čo sa podarilo nejakým spôsobom vyrokovať premiérovi Ciprasovi s veľkou trojkou a medzinárodnými veriteľmi. Je to v podstate viac menej víťazstvo Grécka, alebo by sa to dalo nazvať nejakou totálnou kapituláciou? No, eh, to je ošemetná otázka. Ja si myslím, že to není ani jedno ale že je to hra eh, nebo běh na delší trať a že se teprve ukáže, co tím myslel vším, tím, co teďka udělal v posledních dnech. Protože ono z našeho pohledu, že se o tom můžeme bavit v rádiu nebo si o tom můžeme povídat někde u piva, tak eh, samozřejmě každý z nás ví, co by udělal a jak by to eh, těm té trojce nandal. Mm. Ale uh, ono, potom tá realita a tá politika se dělá trošku jinak. To znamená, tam vždycky je rozpor nějaký v těch slovech, která se říkají eh, veřejnosti a v tom, eh, co se děje za zavřenými dveřmi, o čem se jedná a co se hlavně potom opravdu děje. Takže já bych to bral trošku s rezervou, taková ta slova, jestli to byla porážka nebo vítězství, ale spíš bych um, se na to podíval trošku, trošku z jiného úhlu. Mm-hmm. A sice uh, důležitá je ta otázka, co tím sledoval a když se na to podíváme právě zpětně uh, i s tím referendem, tak eh, jak jste říkal, že to, pra, že to nehraje, tak uh, ono, je, ono je možné, že uh, prostě to udělal eh, vědom, nebyla nějaká porážka, protože um, co by se stalo, kdyby ti všichni řekové třeba, um, kteří uh, teda na žádnou tu dohodu s nimi nepřistoupí o, o, těch, o tom splácení těch dlu, dluhů a tak, tak co by potom řekli, kdyby, kdyby se opravdu ty banky neotevřely to je docela důležitá věc a protože ta trojka, když vyvíjela nátlak na Řecko, tak součástí toho bylo i strašení veřejnosti a jestli si vzpomeneme, vzpomínáme, co se dělo před eh, zavíráním těch bank, eh, tak to bylo to, že eh, docházelo k masivním výběrům. To znamená, že mm, kdyby udělali řekové ran na banky, protože by byli vystrašeni, a ty banky se položily, tak eh, to by bylo asi dost špatné. To je jedna věc. A ta druhá věc je, eh, kdyby eh, on se s nimi nějak nedohodl, respektive ne, nepodepsal to, co podepsal, tak je otázka, co by s těmi bankami bylo, jestli by se taky otevřeli nebo neotevřeli. Takže já si myslím, že on mohl třeba i za cenu toho, že třeba to vypadá, že to pokazil, -hmm. tak mhm. mohl kalkulovat s tímhle, ale má ještě v záloze nějaké třeba plány, a to je dost dobře možné, protože nejednal jenom s Trojkou, nejednal jenom s Německem a s Evropskou unii, ale jednal celou dobu také e, se zeměmi více, <clears throat> více na východ, takže on tam, tam může být celá řada dohod e, dohod na obou stranách a on třeba jenom udělal to, aby, aby nedošlo k tomu nejhoršímu, že třeba by skolabovali ty banky. Dobre, tak z tohto vášho úvodu mi je viac menej jasné, alebo to tak vnímam, trošku cítim, že vy teda nevidíte v osobe gréckého premiéra Alexisa Ciprasa človeka, ktorý e, zrazu podľahol veľkým tlakom a otočil, alebo ešte, nedaj Bože, zahral takéto divadielko e, vlastne proti ľuďom, ale vy skôr v ňom vidíte nejakého stratéga, ktorý v tejto chvíli robí nejaké strategické rozhodnutie a v tejto chvíli ešte nevieme, prečo tak konal. Dobře to chápem. A, no, já jenom říkám, že bych ho takhle ne, nezavrhoval, že z toho zjednodušeného pohledu by to tak mohlo být, že otočil nebo že kapituloval, ale teprve čas ukáže. Jako může třeba, mo, mohl, mohli ho třeba vydírat nějak, nebo mohli na něj e, zatlačit fakt tak silně, že už neviděl jinou možnost, ale taky, taky mohl jenom prostě udělat nějaký řekněme, ústupek z dlouhodobého hlediska, protože vemte si, že ono taky v té politice často ně, eh, často něco jiného znamenají eh, slova, jako že podepsat může cokoliv. Že? Otázka jestli to pak bude taky plnit. Mhm. Eh, jo, že, že tam, tam pokud třeba ty peníze tam přijdou do toho Řecka, tak ono, sám Mezinárodní měnový fond řekl, že Eh, že to je nesplatitelné, takže otázka je, s čím, s čím on kalkuluje. Jo. Já, tak, jak on eh, se choval, tak, jak on mluvil, to, co říkal, tak, jak si vedl celou tu dobu, tak na mě nepůsobil, tak to na mě nepůsobilo tak, že by to byl eh, hlupák, který by si takhle naběhl, který by udělal takovou, takovýhle teátr, uh-huh. a potom, potom eh, takhle, eh, potom to takhle zabalil nebo takhle, takhle dopadl. Takže já bych eh, spíš sledoval to, co se bude dít dál a myslím si, že to není až tak, až tak ehm, jak to může vypadat z toho, že teda kapituloval a tak, protože říkám, jak my si to představujeme, tak si myslím, že to mnohem těžší tam sedět na té židli, když odpovídáte za Eh, celý, za celý národ. No jasné. A kdyby vám nedostali třeba důchod nebo eh, platby, eh, prostě zaměstnanci státní třeba platy, tak eh, to by sice bylo hezký, že jste hrdý, anebo že jste, že jste uh, si jako dupnul, ale asi by to moc neřešilo. Tam je spíš důležité, kam se to bude ubírat a co se bude dít teď dál. No, ono to jistě je veľmi ťažké tam ty rokovania viesť, hlavně keď jste teda sám proti všetkým a ještě keď tam máte takého a... člověka, jako je německý minister zahranič eh, financí Wolfgang Schäuble, Bych bál to, to proste, keď sa na len pozriete, že sa k vám priblíži na pol metra a teraz sa pozrie tými prísnymi nemeckými očami na vás, <laughs> tak je to strašné. On tak, tak veľmi proste krúte nemecký pôsobí, ale <laughs> teraz nechcem ako ho nejak znevažovať, ale naozaj je, muselo to byť veľmi ťažké. Ale keď hovoríte o tých veciach, že možno na ňo vyťahli niečo, kedy on musel akoby ustúpiť, že čo, tak skúsme špekulovať, že čo na ňo mohli vytiahnuť také, s čím, č, že s čím reálne mu mohli pohroziť, že kamarát, ak nám na toto nepristaneš, skúsme si teraz predstaviť takú situáciu, že niečo na ňo mm-hmm. vytiahli, že kamaráde, keď nám ty na toto nepristaneš, tak dopadneš veľmi zle, lebo. A teraz, že čo mohlo byť to lebo? Že, že čo mu mohli také spraviť? Tak hovoríte, že jedna vec mohli ostať zavreté banky, Mm-hmm. Tie by mohli ostávať, ostať zavreté za akých okolností? Keby Európska centrálna banka prestala posielať kapitál do, do greckých bank, Ano, nebo my nevíme, co, čeho by byli schopni, udělali by nějakou, nějakou paniku, nebo prostě udělali by kampaň, kde by opravdu tu veřejnost vystrašili a ta by, ta by ty banky vzala útokem. Je to možný, kdyby mohlo by, já, já fakt nevím, jaký, jaký mohli mít ještě nástroje, nebo co by udělali, eh, jak tam, jsou, jak tam proudí ty finanční toky. Mohli by třeba opravdu to udělat tak, že by, já nevím, skolabovala celá eh, Jo, že by třeba nedostali ty lidi fakt platy, já nevím, jak jsou na tom řekové s hotovostí, asi podle všeho moc dobře ne. Takže uh, tam uh, si myslím, že jako osobně na něj nemuseli nic vytáhnout. On tam není zas tak dlouho, aby, aby to muselo být, aby muselo být něčem takovým namočený. Hlavně uh, oni mají asi na svědomí mnohem horší věci, takže tam asi uh, si nemyslím, že by přímo osobně jeho vydírali, že na ně něco zveřejní, ale spíš uh, hrozili uh, tomu mu tím, co by provedli třeba s tím Řeckem, jo? že by mohli ještě, ještě nějak jakoby přitvrdit nebo ještě vyvolat nějaký, nějaký takovýhle sociální bouře, nebo já fakt nevím, jo? Ne, jenom spekulujem. Dobre, ale však uh, veď oni mu hrozili už pred samotným referendum. Iste si na to spomeniete, keď mu vyčítali že, no, že ak vyhlásiš referendum, tak to bude znamenať, že jednoducho uh, krajina skrachuje a ešte nedaj Bože, ak bude to re- referendum. Ja to teraz samozrejme zjednodušujem, ale zhruba bol taký odkaz, že ak bude to referendum ešte, ešte nedaj Bože úspešné a ľudia sa vyjadria, že odmietajú medzinárodnú pomoc, tak to bude znamenať automatický krach Grécka a automatický odchod z eurozóny. Pamätáte si na tie vyjadrenia, ktoré mm-hmm. vtedy... No a, a, pred, a čuduj sa svete, tak on to referendum vyhlásil, to referendum bolo dokonca úspešné z jeho pohľadu, teda mm-hmm. vyše 61% mhm. ľudí proste povedalo, viete čo, my vám kašleme na vašu medzinárodnú pomoc, my to od vás takto nechceme a tak e, rozumiete, že že strašili ho, že keď toto urobíš, tak potom bude takýto výsledok. No a čuduj sa svete a vôbec nič také sa nekonalo, že vôbec krajina neskrachovala, vôbec nevypadla z eurozóny, práve naopak, zrazu si s ním sadli za rokovací stôl. Takže to je, potom vyzerá tak, že jednoducho jedna vec sa hovorí, ale iná vec sa spraví. Viete, že... No tak to je. No, Takže... Ale to není důležité, to, co se, to, to, to, co se, to, co se říká. Tam je důležité, co, na čem oni se opravdu dohodli, protože to uh, on tím referendem mohl získat opravdu lepší pozici a on je mohl dotlačit k něčemu uh, ještě jakoby lepšímu. Že to, že oni teď do médií říkají, že musel přistoupit, že Cypras e, já nevím, v Německu psali, že se vrátil domů jak spráskaný pes a že Schäuble jako vítěz a tak dále, tak to jsou jenom zase slova. To, to může být v médiích nich, co chce. To už víme, že to nemusí být vždycky pravda, že zvlášť z těch oficiálních agenturních zpráv, ale důležité je, co opravdu oni dojednali. Jestli tam je něco bokem, nebo jestli prostě se dohodli, že něco řeknou na venek, ale tam je důležité, co se stalo doopravdy. A to my nevíme v tuhle chvíli. To se ukáže podle těch dalších kroků, podle toho, jak se to bude vyvíjet. No dobre, ale to, čo čítame z médií, tak to je jasné, keď to poviete takto, že však v médiách sa nehovorí pravda, to nemusí byť pravda, ale tak dobre, že nemusí, ale môže, tak to, čo som sa dočítal ja z médií a z rôznych, to teda nie je len z jedného zdroja, ale z viacerých médií, že teda, no tak, že čo sa podarilo Ciprasovi vyrokovať po referende, keď mal za sebou teda silný mandát väčšiny občanov, no čo sa mu podarilo vyrokovať na následných, e, na následných rokovaniach s veriteľmi a medzinárodno, e, medzi, no, s medzinárodnými veriteľmi a veľkou trojkou, tak jediné, čo sa mu podarilo vyrokovať, je to, že nakoniec uh, budú musieť prijať ešte tvrdšie podmienky, aké Gréci odmietli v referende. No, no tak to je čo? No tak dobre, tak, tak skúsme teraz zase špekulovať v chvíľu, že povedzme, že je to oficiálne tak a že to je aj naozaj pravda. Dobre, teraz mm-hmm. nechajme bokom vec, že, mm-hmm. že možno je to klamstvo. Dobre, ale skúsme, že je to naozaj pravda, že je to naozaj tak, že v konečnom dôsledku celé toto referendum a toto divadlo prispelo <laughs> len k tomu, že tí Gréci budú mať ešte tvrdšie podmienky, aké mali pred referendum. Tak je toto čo za, za, za, za spôsob víťazstva? No to samozrejme by nebyl spôsob víťazství, ale teď to otočím. Jako co to vypovídá o té Evropské unii, o Německu, eh, kteří se celou dobu byli do prsou, jak eh, chtějí Řecko zachránit. Tak jako co by, to, co by tohle to znamenalo, pokud by ještě eh, vlastně přitvrdili, už tak to bylo dost tvrdý. A, tam bych zmínil ten jeden klíčový požadavek německý, co chtěli po Řecku, aby Řecko převedlo 50 miliard eur aktiv jako záruky do speciálního fondu, který by samozřejmě, na který by samozřejmě dohlíželo Německo. Tak co to znamená? To, to znamená, že samozřejmě vůbec nešlo nikdy o žádnou záchranu, ale že jde o to prostě e, e, o něco úplně jiného a sice e, získat co nejvíc peněz, ale jako na Řecku, ne Řecku pomoc. Jo? To, to prostě tohle je jasný důkaz. Dobre, a teraz ja zašpekulujem, že čo by ste povedali na takúto vec, že celé referendum bol jeden obrovský mlav na ľudí, že to bola proste vec, že sa dohodneme, ty kamaráde máš doma problémy, lebo však jasné ste zadlžení, ľudia sa ti búria. Dohodneme sa takto, ty zahráš, že teda vyhlásiš referendum, že sa nám teda strašne postavíš, my budeme na teba nahnevaní, ty ale budeš stať za ľuďmi, ty ťa samozrejme podporia, ty dáš ľuďom pocítiť, že jednoducho na nich záleží, že ich hlas nemôže zaniknúť a že v demokracii je hlas ľudu, hlas Boží a takéto, viete, veľké vyjadrenia že teda nech majú ľudia pocit, že majú reálne niečo v rukách, zahráme im takýto divadielko, ty si kľudne sprav teda to referendum, na ktorom vlastne záležať nebude, ale kamaráde, tu nám podpíše, že po tomto referende, keď sa tvoji ľudia vybúria a skončí celé toto divadlo, tak sa dohodneme na takýchto a takýchto podmienkach. Je toto je to... strašná konšpirácia, alebo na tom niečo môže byť? I to je varianta. Samozrejme, vyloučiť sa to nedá a proto opakuj, že bude důležité sledovat, eh, co se stane dál, protože tam už nám napoví ty další týdny a měsíce, ale nějak ten instinkt nebo intuice mi říká, že, eh, že takhle asi, že to by možná radši podepsal dopředu, nebo, nebo něco, že, že, hmm. že by hmm. takovouhle hru nehrál. To, ale to, to je můj osobní názor. Jo? Třeba, no dobré, ale keď vravíte, že túto hru by nehrál, že by to podpísal dopredu, no tak tým pádom, rozumíte, by nevyzeral v očiach jeho voličov ako bojovník. No, no. ale no. otázka je, otázka je, pokud eh, by opravdu to, teda podepsal to, co teď podepsal a opravdu to hodlal splnit a neměl nějaký plán, tak eh, asi by se dlouho stejně neudržel. Jo, pokud by v tom pokračoval a pokud by fungoval jako ti jeho předchůdci, hmm. jako byl třeba ten eh, Samaras nebo ještě ten předtím, ten provizorní uh, premiér, ten Papadimos, že, co by, což byl mimochodem ba- bankéř z Fedu, tak uh, ty šli evident, ty šli celou dobu na ruku, že jo, Unii, Trojce a ten, takže nevím, jestli uh, jestli eh, by tohle opravdu udělal, ale to to se ukáže. No. Já, mhm. já, já, si myslím, že, já si myslím, že tam se hraje ještě nějaká vyšší hra a že něco jiného nám říkají a něco jiného opravdu se děje v tom zákulisí. To je takový můj pocit z toho všeho. Já jsem samozřejmě eh, v Grécku robil v posledné době viacero relací, viacero hostí sa tu prestriedalo a jedným z hostí bol aj politolog Martin Klus. Vy ho asi nepoznáte, tu u nás na Slovensku pôsobí. A som sa ho tiež na toto pýtal, na to referendum, ako to teda vníma on, tak vám teraz pustím taký krátky 30-sekundový záznam toho, čo mi mhm. vtedy v tej relácii povedal a bude ma zaujímať váš názor na to, čo tam bude povedané. Takže. No ja považujem toto referendum za nič iné, len za zneužitie občanov v najstaršej demokracii na svete na politické ciele, konkrétne pána Ciprasa. V tomto eh, okamihu si takýmto spôsobom chce vylepšiť svoju rokovaciu pozíciu a istým spôsobom urobiť e, zo svojich vlastných občanov akýchsi rukojemníkov v situácii, e, kedy na jednej strane hrozí reálny bankrot krajiny a na druhej strane je tu ešte stále šanca, že sa nájde politická vôľa, podľa môjho názoru veľmi nesprávna, ktorá by e, bankrot Grécka oddialila. Tak, čo si myslíte na tak, o takomto názore? Uh, že to může být pravda, že fakt se to vyloučit nedá. Jako ja osobně mám trochu jiný pohled, ale uh mhm. -huh. Eh, ale eh, jako možné je všechno že v politice, tak eh, já se k tomu nepřikláním, ale respektuju tenhle pohled. Mhm, dobre. Uh... Uh, ja som tu ešte mal tiež jedného politológa, ale nie Martina Klusa, bol to zase zmenou okolností, že um, Eduard Chmelár, s ktorým som sa tiež rozprával o Grécku. A on mal taký možno trošku na môj vkus idealistický pohľad na to, že to, čo sa deje, eh, to bolo vlastne ešte pred eh, spomínaným referendum. Eh, nie, to už bolo tesne po referende, hej. To bolo po referende, ale ešte neboli jasné tie dohody medzinárodných veriteľov následné s gréckou vládou. No a on vtedy tvrdil, že ten aktuálny boj Grékov proti Veľkej Trojke, respektíve teda proti medzinárodným veriteľom, je podstate akoby boj proti tomuto neudržateľnému monetárnemu systému, ktorý je charakteristický tým, že on dokáže fungovať len v tom momente, ak jednoducho generuje obrovské, obrovské astronomické dlhy, ktoré v konečnom dôsledku dosiahnu takú, takú úžasnú mieru, že sú na, nakoniec nesplatiteľné. No a že vlastne v tomto, v tomto svete neudržateľných dlhov a, a týchto monetárnych podvodov a neviem čoho všetkého katastrofálneho zadlžovania a extrémnej spotreby, že v tomto, v tomto monetárnom, nešikovnom, liberálnom, kapitalistickom systéme je akoby to Grécko takým prvým bojovníkom proti tomuto nenormálnemu stavu, ktorý vlastne akoby tých Grékov dohnal do tejto situácie, v ktorej sa momentálne E, nachádzajú. A on to vtedy tak idealisticky trošku poňal, že, že Gréci by mohli byť takou akoby prvou lastovičkou, ktorá zdvihla vlajku a povedala tak dosť, my sa proti tomuto nenormálnemu systému postavíme. A ako, ako to vidíte vy, že môže to takto byť, alebo vy by ste takýto až idealistický pohľad možno smerom k tým Grékom nemali? No, bylo by to hezké, ale eh, tam eh, je třeba se podívat reálně na eh, řeckou situaci nebo na vůbec význam a velikost Řecka. Pokud by takový stát stál sám o sobě, tak si myslím, že by těžko mohl něco s tím udělat. Leda by ho podpořil nějaký jiný silný stát, kdyby měl za sebou třeba Čínu nebo Rusko nebo nějaké ještě jiné e, velké hráče, tak pak by mohl takhle vystrkovat rušky ale e, pokud by, pokud by takhle stalo samo, tak si myslím, že by se s ním nikdo takhle nebabral a že by prostě je přitlačili a Cypras mm, by ani, ani neceknul. Takže právě tam to jeho vystupování, to jeho chování předtím, tak eh, když se podíváme na ty záběry všechny před tím referendem, jak eh, probíhala ta nekonečná jednání, tak Cypras eh, byl z nich nejvíc v klidu. Pořád se usmíval a jako vypadalo to, že opravdu ví, co dělá, nebo ten jeho ministr financí, kterého tak nesnášeli, že pak musel odejít No, eh, to je... ten Varoufakis, tak ale, ale, podívejte se, ale podívejte se na ty záběry, eh, jak vypadali, jak vypadal Schäuble, jak vypadala Merklova, jak vypadal Juncker, jak byli úplně, úplně vyřízený, jak prostě nezvládali tam kapesníkama, otírali na těch tiskovkách, úplně to vypadalo, že, že, že se z toho sesypou. No. Tak to prostě vypadalo, že uh, jako zachránit potřebují spíš oni. To znamená, že tam eh, Řecko určitě něco, ně, ně, ně, něco jako mělo v rukou. Jo? A proto eh, já říkám, že to nemusí být tak, že ten Cypras eh, to všechno jako otočil, prohrál a teď jak se to vydává v těch médiích, že teda on je spráskaný pes a Schäuble je vítěz a Němci prostě potrestali tady jako nezdárné, nezdárné dlužníky a jede se dál. Jo. Já si myslím, že tam se opravdu hraje o mnohem víc a je budu, budu, um, ve hře budoucnost celé Unie, že tam to fakt je mnohem složitější. No dobré, spomínali jste toho Janisa Varufakisa, to mhm. naozaj mm -hmm. bol člověk, který spôsoboval <laughs> extrémné vrázky různým eh, politikom evropským on si ešte pestoval imič takého toho, toho pohodiáka, prišiel na tie rokovania na motorke pomaly a ja neviem, z nejakej kombinéze. A, a inak aj, aj, aj schopný autor knihy, myslím, globálny Minotaurus, um, kde vlastne opísal tento monetárny systém, ktorý jednoducho nefunguje, ktorý sa stále zadlžuje, je závislý na extrémnej spotrebe, dráncovaní prírodných zdrojov a tak ďalej. Čiže on, on bol naozaj taký rozhľadený, taký, taký pohodiak, ktorých <laughs> všetkých tých starých som sa komunistov, politikov <laughs> proste dostával do, do vývrtky. No ale v tejto súvislosti znie celkom zaujímavo, že prečo on nakoniec potom nejak odstúpil z tohto svojho postu. A čo vy vidíte za tým jeho, za to jeho demisiou? Čo za tým môže byť? Rozmýšľali ste nad tým? No, já jsem o tom přemýšlel a já si myslím, že uh, oni z nej prostě on, oni úplně ztráceli nervy, že oni, oni ho tak nesnášeli, on jim dával tak zabrat, že prostě jenom řekli Ciprasovi, že takhle ne a on udělal takový drobný, drobný ústupek, že se prostě dohodli, že už je nebude drážit, on řekl, že to jsou teroristi a hlavně on říkal fakt takové věci, které um, docela seděli, jo? to znamená, on popisoval, jak třeba uh, vůbec z těch peněz, co se nám tady říkalo o líných řecích, kteří kteří vůbec nic nedělají a všichni, všichni tam jako leží od rána do večera a jenom utrácejí eh, cizí peníze, tak eh, on na rovinu říkal, že z těch peněz tam vůbec nic nedošlo do Řecka, že to šlo rovnou do německých a francouzských bank mm. že v podstatě jenom zlomek šel do Řecka, že oni neměli pořádně na platy těch eh, státních zaměstnanců a, a eh, pak ještě v kombinaci s tím uzavřením bank, tak to asi tam bylo docela divoké, ale on to tam popisoval, že eh, jak, jak probíhaly ty jednání, že to bylo prostě vydírání, že to byl dikt, že to byl diktát Německa a tak dále, takže si myslím, že on je tam přiváděl uh, trošku k zoufalství, protože, uh, protože prostě se nedal, byl to, byl to silný hráč, já si myslím, no, že... ale nakonec se eh, dál. že kdyby, to byl, kdyby to byl šašek, jako kdyby to byl takový šašek, jak z něj dělali, tak si myslím, že by jim rozhodně nedělal jako nějak vrázky, ale že on je musel něčím fakt štvát a myslím si, že nebyl tak eh, neschopný, jak z něj dělali. No ale proč potom nakonec uh, rezignoval? Uh, říkám, je to možný, že uh, oni eh, jak kopali kolem sebe, prostě jak se jim nevedlo, jak se jim nedařily ty plány eh, trojce a Německu, tak eh, že prostě se řekli, že už s ním sedět u stolu nebudou, už prostě neměli na to nervy a Cipras udělal jenom prostě normální politický ústupek, hmm. ústupek, když je to jenom obchod. Jako myslím si, že o Varoufakise se jako takového ani nešlo. Že ten, co tam bude po něm, tak že bude v podstatě zastávat stejnou linii. Možná bude třeba, řekněme, diplomatičtější, nebo možná bude se na ně usmívat a bude víc kývat, takže nebude tak štvát, ale eh, ta, ta linie se nezmění. Hmm. Keď som hovoril o tom eh, Eduardovi Chmelárovi, politologovi, ktorý sa nedávno u nás v relácii vyjadroval práve tiež k otázke Grécka, a teda on osobne vnímal, v tej dobe neviem, či už zmenil názor, ale v tej dobe vnímal naozaj Ciprasa ako veľkého bojovníka proti tomuto Molochovi, ktorého tu máme v podobe tohto monetárneho neoliberálno-kapitalistického systému, tak um, uh, ja som si tak vystrihol pár, alebo tak naozaj dve minútky tých jeho vyjadrení, tak ak dovolíte, tak by som vám tiež to teraz pustil. Európska komisia, uh, Európska centrálna banka a Medzinárodný menový fond nadiktovali Grécku tvrdé neoliberálne podmienky škrtov, od ktorých si slubovali a vysvetľovali im, že keď to zavedú, tak do dvoch, troch rokov sa proste pohne ich ekonomika mm-hmm. smerom na, nahor. Hej. Je 5 rokov od vtedy. Ten Všetko e, systém nielen zlyhal, ale je to ešte horšie. Ešte horšie e, Gréci majú, hoci škrtali ešte via, nad rámec toho programu, nie je pravda to, čo hovoril Mikuláš Zurinda, že si neplnia úlohy. Je to sprostá lož. Škrtali nad rámec. Oni už nevládzu viac škrtať a proste e, dostali sa do bodu, kedy ten grécky dlh narastol a v takomto stave je úplne prirodzené, keď Gréci povedia dosť, je nám to už jedno, tak sa dostaneme trebárs aj mimo. Nebude nám možno lepšie, ale budeme tú situáciu mať pod kontrolou, budeme môcť kontrolovať cez infláciu aspoň export, budeme mať šancu na zlepšenie situácie, ale toto už nie. A trojka ktorá tý, túto teda situáciu... Medzinárodný menový fond... Uh, Európska komisia, komisia, Európska centrálna banka áno. by mala v tejto situácii mlčať, poslušne zraziť opätky a ospravedlniť sa za tento sociálny zločin. Namiesto toho tlačí na Grécko ako na vinníka, ale Grécko je obeď tohto systému. Ob- a nesmieme zabúdať na to, že celý tento systém, či už hovoríme o tom ekonomickom, alebo o eure ako takom, je jednoducho sa čoraz viac ukazuje ako podvod, ktorý vyhovuje Nemcom. Euro je proste projekt, ktorý pri prvej príležitosti sa ukázal, že nevyhovuje slabším. Že ich, že ich ničí. Preto ja hovorím, že napriek tomu, že som presvedčeným Európanom, napriek tomu, že si myslím, že my máme jedinú šancu v tomto svete, kde sa vytvárajú obrovské bloky, na jednej strane Spojené štáty, na druhej strane Čína, Eh, tam Brazília, India a tak ďalej. My máme jedinú šancu, keď budeme silní, ale táto podoba Európskej únie je nereformovateľná. Ja sa obávam, že Európska únia sa musí rozpadnúť, aby sa mohla zjednotiť na nových princípoch, ktoré ale budú vyhovovať ľuďom hm. a nie takejto úzkej elitnej skupine. No, tak teraz by ma just zaujímalo, pán Vidlák, že do akej miery sa viete stotožniť so slovami tohto politológa na úvod a potom sa vás ešte spýtam možno niečo konkrétnejšie. No, ja bych to úplne podepsal, tam fakt sa tomu ne, ne, tomu nedá nic říct. Mm -hmm. Dobre, Takže s týmto jeho vyjadrením súhlasíte. Na On hovoril o tom, že tí Gréci už jednoducho sú v takom stave, tak zadlžení a už tak šetrili a škrtali a hoci škrtali, šetrili, kde sa dalo ich <laughs> dlho ešte najviac, ešte viacej narástol a že oni už jednoducho aj v tom referende dali najavo, že viete čo, my vám už kašleme na toto všetko, nám je už vlastne jedno, že či my budeme v nejakej sprostej eurozóne alebo nebudeme my chceme ísť stade pre mňa, za mňa aj von, nech si ra- radšej sami budeme kontrolovať, aj keď chudobní, ale budeme mať veci aspoň pod, pod svojou vlastnou e, správou, pod svojou kontrolou. Čiže to by sa dalo chápať ako, že gréci aj mali možno taký úmysel, že však oni sa radšej vrátia k drachme, čo oni tu majú z Evrón sa do, do, doťahovať, keď jednoducho ten dlh im stále narastá. A všetky tie opatrenia, ktoré im nadiktovali, vlastne v konečnom dôsledku len zhoršili tú situáciu, ktorú tam oni mali. Tak Uh, tak to bol účel, že jo. No a teraz mi povedzte, že, že tak, tak teda prečo ten Cipras tak extrémne trvá na tom, aby museli, že on aj teraz povedal, že ja robím všetko preto, aby sme ostali v eurozóne. Prečo to robí? Však no. vidí, že keď sú v eurozóne, že jednoducho im to nejako nepomáha a, a tí ľudia akoby podľa Eduarda Chmelára, podľa toho, že vy ste to tiež podpísali v plnom rozsahu, v podstate hovoria, že však nám je to jedno, my môžeme stať aj za von, keď nám to pomôže. Mm. Tak prečo on tak extrémne trvá na tom, aby ta, teda v té eurozóne zostali? Kvôli čomu? Tak sú dvě možnosti. První jsou ty banky. Protože eh, ono, oni, si, oni by si řekové řekli, uh, tak odejdeme, bude nám bez nich líp. Ono by jim samozřejmě bylo líp ale otázka je, eh, když ty banky jsou propojené, jsou tam eh, německé, francouzské, americké banky, co by udělali? Jo, že pokud by je úplně zařízli, nebo pokud, já si nemyslím, že by je nechali tak jako odejít a ještě jim, ještě jim řekli, my vám prostě pomůžeme, což se mělo stát na začátku, že jo, oni by jim řekli, tak uh, tenhle ten ekonomický model není pro vás v Evropské unii, ta vaše ekonomika v tom euru nemůže obstát, tak eh, prostě odejděte, nefunguje to, půjdete na drachmu, devalvujete měnu a my vám pomůžeme, dáme vám um, pomoc, uh, jakoby myslím opravdu pomoc, ne to, co jim dělali teďka, to byla lichva, to nebyla pomoc, ale myslím tu opravdu, že by jim mohli pomoct, ale tam nešlo o to jim pomoct, protože jak říkal uh, pan Chmelar, tak um, to o tom píše v Česku uh, taky český politolog řeckého původu Tomas Kulidakis, uh, tak eh, ten napsal, že uh, uh, uh, že za těch pět let úsporných opatření řekové na přání trojky a Německa škrtali a dokázali snížit výdaje svého státu o třetinu, dosáhnout primárního přebytku, tedy stavu, kdyby bez nutnosti splácet půjčky byl řecký stát soběstačný. No. E- ekonomika se propadla uh, za těch pět let o čtvrtinu. Nezaměstnanost šplhá ke 30%, u mladých do 35 let je to dokonce 60%. Uh, 45% důchodců žije pod hranicí chudoby. A uh, dluh se zvýšil z původních, přestože udělali všechno, co po nich chtěli, tak dluh se zvýšil z původních 115 na 180 HDP. No. A to ještě byl s ní e, seškrtaný v roce 2012. Takže z toho jasně vyplývá, že o žádnou pomoc nešlo. A hlavně každý už na začátku věděl, že to nebude fungovat. No, čak, a právě proto, že znova se pýtam, a že keď to ano. nefunguje, keď je to celé zlé, a, a vidia, že proste, že dobre, však oni nám tu síce akože nejakú pomoc, ale nakoniec sa to všetko zhoršilo, tak sa znovu pýtam, že a prečo teda oni tu, túto ich Cipras tam rozpráva, že my musíme v tej eurozóne zostať. Prečo by tam museli ostať? Prečo to, no. prečo to postavil do polohy, že toto je kľúčová vec, ktorú my potrebujeme, lebo že ak by sme náhodou vystúpili z eurozóny, no tak sa proste asi zrúti svet. Toto má no, zaujíma. Já jsem, ja, som trochu, já jsem se trochu nechal unést, jsem se rozhorčil, tak jsem malinko, malinko odběhl, tak sa k tomu <laughs> vrátím. To nevadí. A, a, jak jsem říkal, ta jedna možnost je, a já myslím, že to hodně souvisí s těmi, s těmi bankami. Že prostě kdyby, um, že víme, že Němci ani Evropská unie Řecku pomoc nechce. Protože kdyby chtěla, tak je uh, spousta způsobů, jak to udělat, tak aby to těm Řekům opravdu pomohlo. A, takže kdyby oni teda uh, odešli z Unie proti jejich vůli, myslím trojky Německa a ostatních států, tak by mohl, mohli provést něco, podle mě, co by eh, opravdu ten, jako nemuseli, nemuseli vůbec rozdýchat právě kvůli ohledu na, na fungování, na propojenost toho bankovního systému. To je ta jedna možnost. Proč, proč to takhle, jako proč hraje s nima tohleto divadílko. Uh-huh. Mhm. A ta druhá možnost je, že, eh, jak jsem naznačoval, že se ve skutečnosti dohodli eh, na něčem jiném, respektive, že on dosáhl eh, něčeho, co nám nechtějí říct a navenek prezentují, že Evropská unie vítězí a Řecko prohrává. Jinými slovy, že třeba jako opravdu tam nějaký peníze půjdou a e, všichni ví, že když tam půjdou, takže už se třeba nevrátí, protože za, tě, za té konstelace, jaká je, tak e, všechno, co tam půjde, tak, e, tak, tak zmizí, protože to prostě se nedá splácet. Dobré, dobré. dáme si teraz hudobnú prestávku, po nej budeme samozrejme v tomto našom rozhovore pokračovať. A vyvážení poslucháči zatiaľ kľudne rozmyslíte nejakú otázku a po pesničke nám môžete zatelefonovať číslo 048 381 0101 Facebook takisto mailová schránka studiozavináčslobodnyvysielac.sk a aj naša internetová stránka. Toto všetko je vám k dispozícii. Nebude to teraz pesnička o Európskej únii, <laughs> ale o niečom, čo sa ani nie, že spája s ňou, to sa nespája, ale že to je také vzájomne trošku prepojené. A čak čo budem o tom rozprávať, zahrajme si. mi povedala jedna milá pani Jožo, mne sa zdá, že ty si ani, ani, ani Musíš vedieť, kde máš miesto, musíš niekam patriť Nemôžeš sa takto motať na tá rad na tri že pani mne sa moja fotka hrozne páči Pre život mi trochu srandy dokonale stačí Usmejte sa, uvoľnite a nekrúte nosom Prezradím vám niečo o tom, kde som, to som, čo som si počkaj ešte najprv pusti hudbu Možno, že máš poštitu v tej malej soche budú. Ja je na to nebojte sa, vo mne majú jasno Tam, kde oni šepkajú, ja kričím hrozne hlasno Mením veci po svojom, mám všemocného strýka Politika je len pre tých, ktorých sa to týka Pre istotu ale aj tak pridám trochu pasy Tomu kravát nech nám zvoní na veselšie časy Hej, hej, znakom, pôjdeme do NATO Budeme sa baviť ako bol tudy všetko bude Minule mi povedala jedna milá pani, Jožo, mne sa zdá, že ty si ani, ani, ani. Musíš vedieť, nemáš miesto, musíš niekam patriť. Nemôžeš sa takto motať a tá dve na tri. Lenže pani mne sa moja fotka hrozne páči Pre život mi trocha srandy dokonale stačí Usmejte sa, uvoľnite a nekrúte nosom Prezradím vám niečo o tom, kde som, to som, čo som Hej, hej, zlato, pôjdeme do NATO Kúpime si samopaly, bude nám fajn Hej, hej, zlato, máme predsa na to, Kúpime si starý fantom, odnom Som hlas nášho ľudu, som synonym údu Som obhájca budu ma servuto un son ci sta reca son crocio steca son giura fan sa moja fotka hrozne páči Pre život mi trocha strany dokonale stačí Usmejte sa, uvoľnite a nekrúte nosom Prezradím vám niečo o tom, kde som, kto som, čo som Hej, hej, zlato, pôjdeme do NATO Budeme sa baviť ako bol všetko bude super mega tutti alright Som jasná facka, som Jomek facka Som básnik špina a vaša vina Som Pietro Žuraček, som vodca hraček Do let mi dám, som skapel zlato, kúpime si nové tanky, budeme fraj. Hej, hej, zlato, máme predsa na to, naše deti budú platiť, aj, aj, aj, aj. Ty plný môj druh, to vesmír neobmaneš a čestným trudom ty bogatým nestaneš. Na, na, na, na, na, na, na, na. обманешь От честным трудом ты богатым не станешь Tak, dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii, v rámci ktorej sa dnes s mojím hostom Milanom Vidlákom, je to český novinár a hlavne teda zakladateľ časopisu Šifra, rozprávame o aktuálnej situácii v Grécku, veľmi radi by sme teda potom aj neskôr pokročili možno k téme imigrácie, uvidíme, ako to všetko budeme stíhať. Samozrejme, zopakujem to, čo som povedal pred pesničkou. Ak máte nejakú otázku k tejto téme, stačí, keď nám zavoláte na číslo 048 381 0101, alebo ešte lepšie, ale ešte lepšie, ako chcete vy vlastne, môžete nám aj napísať studiozavináčslobodnývysielac.sk, to je mailová adresa, kde nám môžete svoje otázky alebo názory adresovať a takisto aj na Facebook alebo na našu internetovú stránku. Pán Vidlák, počas tej pesničky, ktorá znela, mi poslucháč sem poslal do mailu Varufakisové vysvetlenie svojej rezignácie. Nie je to veľmi dlhý článok. Čo poviete, stalo by za to si to prečítať? Určite. Dobre, ja, ono je to v českej, teda v češtine, ja to nebudem prekladať, lebo ja vám síce rozumiem, ale netrúfam si nejak tak pre, prekladať <laughs> hneď, e, tak radšej to prečítam po česky, tak mi tie moje hr potom prepáčte, prosím vás. A, takže Janis Verufakis sa rozhodol v túto kritickou chvíli otevřene mluviť o dení v řecké vláde během rozhovoru s Filipem Adamsem vypravil o zlomení řeckého premiéra. Jakmile nová řecká vláda nastoupila do svého úřadu, vytvořila v tajnosti pietičlený válečný kabinet, ktorý pripravil nouzový plán pro prípad, že by museli odejít nebo by byli vyhozeni z eurozóny. Nehodlali jej nikdy použiť, jak sme nyní svědky. Když veřitelé stanovili ultimátum, buď podepíšete nepřijetelnou dohodu, nebo vám zavřeme banky, Varufakis chcel začít tento válečný plán realizovať. Ovšem takovým spôsobom, aby byla stále možnosť uzavřít dohodu a proces zastaviť. Cypras se však raději rozhodl vyhlásiť referendum a zeptat se lidí, jestli chtějí přijmout predložený návrh věřitelů. Varufakis říká, že on sám a zrejme i premiér nečekal, že lidé řeknou ne. Celý týden pred referendem byli uzavrení banky, obmedzení výbery, panoval strach až panika o úspory a budoucnosť zemne. V noci, když bylo referendum, sem šel navštíviť kancelář premiéra v povznesené nálade. Cestoval sem na nádherném oblaku poháneném nadšením verejnosti z vítězství řecké demokracie – Ne získalo drtivou väčšinu hlasu. Jakmile sme vstúpili dovnitř, okamžite sme pocítili ovzduší rezignace a porážky, řekl Varufakis v interviu. Alexis Tsipras dostal od Nemecka a Európy jasne najevo, že demokracie tam nic neznamená. Nejen to. Navíc, uh, zřejmě, uh, navíc ho má čekať ponižujúci trest, nebo, neboť se opovážil zeptat se lidí na jejich názor. Nemiel zřejmě odvahu riskovat konfrontaci a tak viděl jedinou možnost kapitulaci věřitelům. V tu chvíli jsem premiérovi řekl, že pokud chce využít demokratického vzrušení za bránami této velkolepé budovy, může se mnou počítat. Ale jestli se cítí, že nedokáže zvládnout majestátní ne, iracionálním návrhům našich evropských partnerů, tak prostě odejdu do noci. Videl som v tú chvíli, že nemá dostatečne odhodlání a není schopný emocionálne ani sentimentálne vnést naši ne do Európy a použiť jej ako zbraň. Druhý den ráno varufaky zrezignoval na post ministra financí a odstúpil z vlády. O vyjednávaní ich s věřiteli sa môžeme dočíst v článku. Nyní e, už jen ocitujeme politickou implikácii, Jak ji vidí Farufak, Varufakis nové európske versálske dohody. Bývalý minister slíbil, že sa bude ekonomickou stránkou podrobnej zabývať v nadchádzajúcich dnech na svém blogu. Pokud naše strana Syriza, ktorá kultivovala spoustu nadeje v Řecku do té míry, že sme dokázali získať vyše 61,5% hlasov v referendu, alebo teda 61,5% hlasov v referendu, zradí túto nádej a skloníme hlavy pred postmoderní formou okupace, tak nevidím žádnou vinou možnosť než další, posíl, e, než další posílení zlatého úsvitu, teda nacistickej strany. Oni bohužel zdedí plášť e, proti škrtového úsilí. Z tohto dôvodu si myslím, že projekt Európskej demokratické únie utrpel veľmi tragickou ránu. Takže toto bolo vyjadrenie, údajne teda vyjadrenie uh, samotného Varufakisa, čítam to, alebo prečítal som to konkrétne z portálu Britskej listy, ktoré háda možno považovať za seriózny portál. E, čo si myslíte o tomto jeho vyjadrení? Uh, tak při vší úctě k panu Varufakisovi je to politik a politická vyjádření vždycky je třeba brát s určitou rezervou mm. a protože politici, e, když mluví k lidu, tak často s tím záměrem, aby vypadaly dobře, že jo, tak to, to víme. Takhle se dělají všechny volební kampaně a tak, takže Ehm, jako tam je potřeba počítat i s tím, že chtěl vypadat, že, jo, že, že chtěl nahnat nějaké body. Mm-hmm. Te, takže tam, tam počítám i s touhletou variantou a určitě mm, e, něco, něco na tom jako pra, pravdy bude, ale uh, chtěl bych tomu říct jednu věc, že kdyby to byla pravda všechno, co řekl a mm-hmm. trošku si to jako nepřibarvil, jako že on byl ten hrdina, který odešel do noci, tak e, je třeba taky ale říct, že um, Otázka je, jak by se zachoval, kdyby tu odpovědnost eh, premiérskou nesl on. To znamená, že ono, já vždycky můžu říkat, že bych udělal to či ono, ale eh, pokud jsem, já, teď, já teď hledám nějaký příklad, jo, že když eh, třeba člověk je, já nevím, zaměstnanec a teď chodí na těch 8 hodin do práce, pak přijde domů, tak všechno ví, jak by to udělal líp, kdyby byl šéf a jak by, <laughs> eh, jak by jako zaměstnavatel si vedl líp, ale potom, když se dostane třeba do té role, tak zjistí, že tam eh, musí vycházet eh, s úplně jinýma lidma, musí s, si osvojit to umění kompromisu a tak dále. Jasne. Takže potom se může jo, potom si řekne, aha, tak on to není tak jednoduchý, že přijdu, mm. řeknu, všech, všichni jste kreténi a uděláte to podle mě. <laughs> Jasné, ano, samozřejmě, už keď Že je, to, že je to, jako já vůbec eh, nehodnotím, jestli to pravda nebo ne, ale spíš vždycky, když někdo něco říká, tak uh, já si snažím klást tu otázku, jako nebo počítat s tím, že to říká třeba proto, aby, aby že, že, že myslí taky na nějaký svůj, svůj zájem, že ona mm. je mhm. vždycky lepší odejít jako ten, kdo byl hrdina a kdo, kdo chtěl bojovat proti proti Evropě, ale ona je taky otázka, co by, eh, co by ti řekové eh, potom tím docílili, kdyby teda eh, té trojice jako vyhlásili válku a řekli ne, ne, ne, ne, ne, ale vůbec nikam se to nepolo, tak no. by to mohlo narůst nějaké opravdu ještě, ještě, horší, ještě horší scénáře. Tak Dobre, však kam by to mohlo dojsť, to je jedna z vecí, ktorú som sa vás chcel opýtať. Ak som sa vás to pýtal v býval, teda tej minulej relácii, tak mi to prepáčte, ale ehm, ono by to vlastne mohlo dojsť do bodu, že teda by sa splnil ten krízový scenár, pred ktorým teda varovali medzinárodní veriteľia, že v prípade, že vy tu proste urobíte nejaké referendum, ľudia to odmietnú, tak krajina skrachuje, a teda Grécko vyletí z menovej únie, teda nebude môcť používať euro a bude musieť používať drachmu. Teraz nechajme bokom, že ostanú banky zavreté tieto veci, čo sa mohli vyhrážať. Dobre, skúsme sa pozrieť teraz na, túto situáciu, že teda by sa Grékom stala tá strašná vec, že teda by vypadli z eurozóny. sú ekonómovia, a nie ich málo, ktorí tvrdia, že ono je to vlastne tak, že tým Grékom by <laughs> vlastne toto prospelo, že ani nie, že by sa im stala nejaká strašná vec, ale že naopak, že im by to vlastne pomohlo, keby z tej eurozóny vyleteli. Tak to ma zaujíma, že čo si o tomto myslíte vy. Podľa vás eh, je to skôr tak, že by im to pomohlo, alebo by im to komplikovalo situáciu? No, Výstupenie z menovej únie. Hm. No, ja si myslím, že by im to rozhodne ne nemohlo uškodit víc, než eh, než eh, to setrvání tam za, těch, za té situace, jak se vyvinula. Tak eh, to s tím bych asi i souhlasil, ale je zase otázka, jak by to technicky udělali, pokud by byly proti ty instituce, které má je to všechno propojené. To znamená, to je to, co pořád opakuju, že ono, eh, jak by udělali si drachmu bez toho, Eh, aby měli nějaký paralelní třeba bankovní systém, kde by jim neházeli ty Goldman Sachs a tyhle ty klacky pod nohy. Já, já, si to úplně, já si nejsem jistý, jestli by to bylo tak jednoduché, jak, jak, jak si to mnozí lidé představují. Mm. Jo, že protože pořád by někde byla uh, Evropská centrální banka, pořád by někde byl Fed, pořád by někde byly Goldman Sachs a um, ehm, City, City Group a tak dále a jak, jak to z toho oddělit, jo, to znamená, oni by mohli pak dělat nějaké ještě na schvály a mohli by je v tom ještě víc vymáchat, takže já si myslím, že uh, to prostě není úplně tak jednoduché bez toho, aniž by uh, aniž by na tom ty obě strany spolupracovaly. A tak, jak vidím to chování Německa a trojky, tak uh, si myslím, že oni prostě chtějí to Řecko zničit. Zničit? No jako zničit, uh, jako to jsem možná řekl příliš silné slovo, ale zničit jako, že Uh, jak bych to řekl, vy, vy, vysát, nebo já nevím, mm-hmm. mě, jako mně přijde úplně v situaci, kdy uh, ta ekonomika je na tom takhle, tak nařídit ještě tvrdší úsporná opatření, oni tomu říkají eufemisticky reformy, ano. co je na tom za reformu, když prostě seberu lidem všechno a stejně jako záchrana, co je na tom za záchranu, když eh, pošlu někam desítky miliard eur a z nich si, eh, z nich si pošlu zpátky 90% do svých bank. No, tak je... Eh, to jsou všechno jako eufemizmy, jako hmm. záchrana a mm, reformy. No ja som sa na túto otázku, keď už ho tu dnes používam a často púšťam, teda často, ešte som ho len raz pustil, pustím ho teraz druhýkrát, e, spomínaného politológa Martina Klusa, som sa tiež pýtal na túto istú otázku, čo vás, že či by teda Grékom pomohlo vystúpenie z eurozóny, ktoré už teraz sa nekoná, lebo teda po tej dohode s medzinárodnými veriteľmi sa Grécko zachránilo veľko lepo v eurozóne, tak som sa jeho pýtal na tento názor, že čo by tým Gréci naopak mohli získať, keby teda z tej eurozóny vystúpili. No a tu je jeho názor. Fakt je ten, že dnes, keď používa Grécko euro, tak je to jednak jedné s eurom, ktoré používa Nemecko. Lenže Nemecko je krajina, ktorá je neuveriteľne konkurencieschopná, má ďaleko väčší export ako import. Napríklad Slovensko e, má 80% priemyselnej produkcie na export, Grécko 10%. A súvisí to práve s tým, že Grécko nie je schopné exportovať pri súčasných nákladoch, ktoré v Grécku majú. Ak by začalo používať drachmu, tak e, sú pokiaľ viem, minimálne dva dôležité dôvody, ktoré by e, okamžite pomohli gréckej ekonomike. Prvý je ten, že by drachma okamžite devolvovala voči euru. To znamená, že dnes e, by to pravdepodobne bolo v kurze 1 ku 1, ale už možno začiatkom budúceho roka by to bolo 1,5 ku 1. A toto by spôsobilo to, že tie náklady, ktoré dnes v Grécku na vyrobenie ja neviem, e, e, na produkciu jedného kila paradajok majú, by sa radikálne znížili. Uh-huh. A toto by umožnilo, aby grecké paradajky mohli byť opäť exportovateľné do Európy, čo dnes nie sú. A takisto platy, dôchodky, ktoré dnes vypláca, grécky štát vypláca v kurze v veľmi tvrdom eure, ktoré je jednak jedné s nemeckým eurom samozrejme. Ale v prípade, že to začne vyplácať v drachmach, tak samozrejme, že to bude 1 ku 1,5. A to som teraz veľmi zjednodušil. To znamená, že síce e, životná úroveň v samotnom Grécku sa výrazne nezníži, ale tie pomyselné náklady, ktoré grécky štát bude mať z prebújnenou armádou, štátnou správou a s produkciou ako takou budú výrazne nižšie. Ďalší dôležitý dôvod je, že Grécko sa potom nezačne zadlžovať v eurách, ale akoby v drachmach. Čiže aj jeho dlh vďaka prechodu na drachmu sa výrazne zníži. A mhm. to je niečo, čo by umožnilo Grécku, aby sa aspoň časti svojho dlhu zbavil. No vidíte, tak podľa tohto politologa Martina Klusa by teda Grécku vyhovovalo, keby sa naopak zbavilo toho nešikovného eura a prešlo na drachmu. A práve preto je to také zvláštne, že teraz vlastne ten ich premiér Cipras tu ich, on im hovorí, že my sme vlastne dosiahli veľkú vec, lebo sme ostali v eurozóne. Rozumiete, že o toto sa mi jedná, že prečo im Rozumiem. toto hovoria, keď naopak by im to mohlo pomôcť do čerta v nejakej veci, v tej no minimálne makroekonomike. No jo, ale tak e, ešte taký je tam dôležitá otázka, co by se stalo s tým dluhem v eurech. Uh, to by jako pokud by jim Německo to odpustilo, tak eh, by mohl a řeklo, jo, tak začněte znova s drachmou, tak by jim to samozřejmě pomohlo. Ale aby mohli začít s drachmou a aby mohli uh, se restartovat, tak o tom eh, bohužel nerozhodují oni sami, ale to by muselo právě to Německo a ta Evropská unie chtít. Museli by jim v tom pomoct. Museli by říct, jo, my vám umožníme hladký přechod na drachmu, vám to pomůže, ale muselo by tím cílem být jim pomoct a ne je vysat. To znamená, to e, jako teoreticky by to samozřejmě bylo fajn, ale takhle to nefunguje, hmm. protože ty kroky, které vidíme ze strany Evropské unie e, vůči Řecku, tak e, jako rozhodně nevypadají jako vstřícné a jako, že by jim někdo um, vůbec měl tady na paměti blaho řecké ekonomiky. O to dávno nejde. Hmm. jde jenom o prachy dobre, ale keď sme povedali A, tak musíme dopovedať aj B, že ono to samozrejme nie je len také ideálne, že prejdete na drachmu a zrazu všetko bude krásne, no nebude. A tu je to, tu je to opäť spomínaný Martin Klus, a tu je to druhé, že ale, tu je bod B, že čo naopak by to prinieslo negatívne. Pomohlo by to makroekonomicky. Ľuďom by to vôbec nepomohlo, práve naopak pretože ich životná úroveň by sa ešte výrazne znížila. Nehovorím no. o, o tom krátkodobom ja už sme no, doma. horizonte, ktorý tu máme a ten už sa v podstate udial. Máme zavreté grecké banky, pokiaľ viem momentálne na týždeň. Ľudia by mohli prísť o celoživotné úspory, pokiaľ by aj e, ich úspory sa prepočítali novým kurzom euro-drachma. A to je samozrejme niečo, čo Cipras si nemôže dovoliť, lebo by mu to zlomilo politický väz. Predstav si, že by na Slovensku Robert Fico vyhlásil, že prechádzame na korunu spätne a táto koruna už nebude 30 eh, ku 1, ako keď sme menili mm-hmm. euro, ale bude 40 ku 1, 50 ku 1, alebo keď chceme 60 ku 1, ako sa to celkom pokojne môže v prípade drachmy stať, tak je zrejme, že to, čo máš dneska nasporené, by stratilo na polovičnej hodnote. No vidíte. Takže vlastne je to politicky ťažko priechodné zaviesť opäť drachmu, lebo by sa ľuďom znehodnotili úspory v bankách a jednoducho by to mohlo Ciprasovi zlomiť krk. Takýto je názor Martina Klusa. Pán Vidlák. Jo, aha, vy sa ptáte. A, to bolo viac menej také, že také tri bodky som za tým nechal, že či chcete to nejakým jasne, spôsobom jasne. na to zareagovať. No, uh, možný to je, možný hmm. je všechno. Uh, jako ja, ja upřímne, um, jako fakt těžko si to dovedu představit v praxi. Všechny ty varianty, jak se říká, co by, kdyby, jak by probíhal ten takzvaný Grexit, jak by to ve skutečnosti vypadalo. Ale já si myslím, že ať už, ať už používají drachmu nebo euro, takže to důležité je, že celá ta Evropská unie vlastně funguje na fundam, fundamentálně špatných základech, že to prostě je neudržitelné ekonomicky. A jak říkal pan Chmelar v jednom tom příspěvku, mm-hmm. který jste pouštěl, tak eh, ta unie je nastavená tak, aby vyhovovala Němcům. To znamená, když to je patrné z těch čísel, 80% export eh, třeba do Řecka a Řecko má 10% ano. Eh, export, tak jako samozřejmě, že pokud Německo do všech těch států vyváží, půjčuje jim na to, aby si mohlo to jejich zboží kupovat a pak jim eh, eh, to se, že sebere, eh, když nemůžou to splácet, tak samozřejmě jako Německu to funguje. Ale jinde ne, protože když se pořád bavíme o řecích, tak jakože pořád ta kampaň jako jsou líní a neschopní, no tak je třeba se podívat ještě vedle do Španělska, do Itálie, do Francie. Ty všichni kolabujou, všichni ano. jsou úplně ekonomicky na dně a jsou prostě před bankrotem, akorát se o tom ještě taky nemluví, protože to Řecko je ještě o stupínek možná na tom hůř, ale jako Francie, Itálie, Španělsko je taky v čudu. No a tam je nejaká obava, že keby povedzme teraz vystúpilo Grécko z menovej únie, tak by to mohli žiadať potom aj tieto ďalšie krajiny, že by to mohlo nejaký spustiť domino efekt? Přesně tak. A to je to, čeho se nejvíc uh, Unie bojí a proto se uh, snaží zuby nechty to Řecko udržet. Tam nebyla žádná varianta, že by řekli, tak si děte, my vám pomůžeme, a, uh, protože to pro vás bude lepší, my vám pomůžeme mimo eurozónu, bude to lepší pro nás i pro vás. Ne, oni se ho tam snaží za každou cenu udržet a používají na to různé páky, protože ví, že když odejde Řecko, tak budou chtít odejít tam ty taky. Dobre, už to len trošku teraz komplikujem a posledný zvuk od Martina Klusa pustím v tejto relácii, už ďalšie nebudú. A ono vám je to pamidlák trošku komplikované, hoci sa to tak teraz tvrdí, že že mohli tí Gréci vystúpiť, nemohli, zachránil ich Cypras, že tam ostali, nezachránil. A existujú rôzne ekonómovia a odborníci, politológovia, ktorí tvrdia takú vec, <laughs> že Grécko vlastne le, akože legislatívne, zákonne nemá žiadnu možnosť, dokonca ani keby chcelo, vystúpiť z eurozóny. Že sa to nedá momentálne a tu je vysvetlenie od spomínaného politológa. Dnes nie je legálna páka, ako Grékov vyhnať von z Európskej únie. Môže sa zajtra prijať takéto rozhodnutie v rámci inštitúcií Európskej únie, ratifikovať členskými štátmi, ale pravdepodobne by to neprešlo ratifikáciou v Grécku. A, a keď môže... jeden, krá, jeden štát proti, tak tým pádom to celé padá? V prípade zmien zmluv, áno. V takomto prípade áno. Čiže to je neprechodné tým pádom. No, tým pádom je to neprechodné, ale čisto teoreticky tvárme sa, no. že by aj Gréci súhlasili, lebo sa to Dobre. ich bezprostredne týkať nebude, bude sa to týkať stavu, ktorý nastane, dajme tomu k 2016. Ale Grécka sa to už týkať nebude. Ak by podobné pr- problémy, ako má dnes Grécko, malo dajme tomu Portugalsko, ale budúci rok a mali by sme už schválené možnosti vystúpenia alebo vylúčenia, z Európskej menovej únie, tak sa to bude týkať až tých prípadov, ktoré budú nasledovať potom. Jednoducho retroaktivita by mala v slušných krajinách alebo zo skupeniach krajín byť zakázaná. Čiže Gréci si v tomto smere môžu naozaj poumývať ruky a povedať, že keď nás odtiaľ vyhodíte, máte problém. Máte problém, presne tak. Pán Vidlák, ono to vlastne vyzerá tak, ono sa o tom veľa nehovorí, ale sú také teórie, že vlastne nejako Európska menová únia nemyslela na to, že môže nastať situácia, že nejaká krajina bude buď nútená, alebo bude chcieť tento akože elitný klub opustiť. A teraz, že neexistujú žiadne ani zákonné, ani legislatívne nástroje na to, že keby aj akokoľvek chceli Grékov vyhodiť odtiaľ, tak jednoducho nemajú na to žiadne legislatívne nástroje. Preto aj neviem, či ste zachytili, ale Cipras sa vyhrážal, že ak nás vyhodíte, dáme to na súd a ten súd vyhráme, že jednoducho neexistuje momentálne žiadna páka, ako ich vyhodiť. A práve preto, jednak ma zaujíma, že čo si o tomto myslíte a potom, že a práve preto potom nerozumiem tomu boju Ciprasa, ktorý tu Grékov ubezpečuje, že ja som vás zachránil v eurozóne, keď ak vie o tom, že vlastne ani není možnosť, ako ich stade vyhodiť. No, Rozumiete? Já bych to otočil. Já jako nevidím důvod z pohledu Německa a trojky, eh, proč by chtěli Řecko vyhazovat, když je to pro ně výhodný, aby tam zůstalo. To znamená, to spíš z pohledu Řecka bych to viděl, jakože oni, kdyby chtěli, tak budou mít problém odejít, jakože to třeba fakt legálně nepůjde. Mm-hmm. Ale podívejte se, jak jsem tady četl uh, na začátku, že uh, Německo požadovalo po Řecku, aby převedlo 50 miliard eur aktiv jako záruky do speciálního fondu. To znamená, uh, to je ta záchrana, jakože já si počím někde u banky, ta eh, banka bude vědět, že já už nemám žádný peníze, že nemůžu nic splácet a řekne, ale budu mít ještě, já nevím, třeba ostrovy nebo železnice nebo ně, domy, hmm. tak eh, že to mám převést jakoby do toho fondu a oni mi budou půjčovat dál a budou vědět, že ten můj dluh bude růst a růst. No tak a nemají co, nemá co ztratit ta banka. Mm-hmm. Jo, že bych to Hej. otočil. Já bych jako z pohledu Řecka uh, si myslím, že k, kdyby chtělo, tak to bude mít komplikované, ale že vyhazovat je nikdo rozhodně nebude. Hej, takže vy hovoríte, že právě naopak, že je zo strany velkých štátov, jako teda Německo hlavně, že ano. veľká, veľká eh, tendencia teda držať práve naopak v tejto menovej únie tieto menšie krajiny, lebo im to konkrétne nemeckej ekonomike, lebo to vyhovuje a za žiadnu ich cenu ich stade nechce pustiť. A práve preto sa bojí odchodu Grécka, lebo sa bojí, že by to spustilo domino efekt aj ďalších krajín, ktoré sa cítia naozaj nekomfortne v tomto elitnom klube a radšej by sa vrátili ku svojej národnej mene. Teda hovoríme o tých hlavne južanských krajinách, ktoré už tiež pociťujú veľkú ekonomickú krízu u seba doma. Že, že o tom toto je, hej? Ano, protože tady se nehraje o Řecko, ale o vůbec um, zánik nebo je ve hře zánik Evropské unie. To znamená, pokud tohle nějak uh, nedopadne, což já jako myslím, že to není nějak dlouho udržitelné, tady se prostě hraje o to, jestli zanikne Evropská unie. Tady nejde o to, jestli někdo zachrání nebo nezachrání Řecko, protože o Řecko nikomu nejde, kromě Řecka. A to ja celkom tomuto nerozumiem, ono sa to samozrejme často rozpráva, že, že však ak by tí Gréci odišli z menovej únie, tak potom hrozí, že teda tie ďalšie krajiny odídu a potom hrozí rozpad Európskej únie. Prečo by hrozil rozpad Európskej únie? Prečo je tak dôležité tieto krajiny e, jednoducho udržať v tej menovej únii a, a tým pádom udržať celistvo z Európskej únie. Akým spôsobom by to mohlo tak extrémne zamávať s tou, ja neviem, stabilitou EÚ, že by to mohlo kvôli takejto veci úplne, že spôsobiť rozpad. Tomu ja celkom nerozumiem, tomu, tomu mm, scenáru. No, kvôli protože, čomu? protože když odejde Řecko, tak to není, že Řecko odejde a všichni budou mít klid, ale je třeba se podívat na to, kolik tam mají Němci peněz v tom Řecku, to znamená v té řecké ekonomice, co jim tam všechno patří a, a tak dále. To znamená, oni by, o, kdyby nějak ty řekové legálně nebo nelegálně, nebo já nevím, jak se z toho dá vystoupit, tak kdyby prostě odešli, řekli, my na vás kašlem, neposloucháme, je nám to jedno, bankrotujeme a začínáme znova, no tak eh, Německo tam má obrovské obrovské, obrovské peníze o ty přijde. No a když to udělá Španělsko, tam platí to samé Francie, eh, Itálie, no tak, eh, tak končí Německo. To znamená, to je, to je jako domeček z karet. Mm-hmm. Eh, Zbyšek nám napísal mail, že v súvislosti s Gréckom by som pripomenul obrovské vývozy kapitálu zo stredoeurópskych štátov, teda Čechy a Morava okolo 300 miliard korún ročne. Dnes v pravde vyšiel pozoruhodný článok, ako zahraničné firmy zarobili na dočasnom zakúpení niektorých podnikov, napríklad elektrární. Považujem to za typický neokoloniálny vzťah, ktorý navyše nápadne pripomína spôsob, akým nacistické Nemecko vykoristovalo všetky okupované štáty a spôsobilo mu povojnové menové problémy všetkých postihnutých štátov. Samotné Nemecko nikdy nikomu takmer nič nevrátilo, pričom povojnové menové reformy, ktoré boli dôsledkom jeho koristenia a dodnes sú historickou trámou pamätníkov, sú súčasnou propagandou vydávané za komunistickú krádež a podobne. Obávam sa, že v budúcnosti nás čaká opakovanie niečoho podobného. Tak e, toto ste predpokladám zachytili, alebo teda sa objavujú také komentáre, že, že <laughs> vlastne, že Nemecko by malo byť posledné, ktorý by malo niečo rozprávať Grékom do toho, že im Grécko nesplatí ich dlhy, lebo že Nemecko po vojne vlastne tiež nikomu dlhy za tie reparácie nesplácalo a že teda aj Grécku bol obrovský dlh po vojne odpustený, takže Nemci sú vlastne tí poslední, ktorí by mali dnes otvárať ústa. Neviem, či ste tento názor zachytili a ak áno, takže čo si o tomto myslíte? Eh, no, jako zachytil jsem ten názor, tady bych byl trošku opatrnější, protože ono potom, když se to trošku zvrhne vlastně v nějaké ty iracionálnější, uh, iracionálnější pohledy na tu věc, tak tam už se pak eh, často šermuje těmi slovy jako nacismus a tak. Mm. Tak hmm. já bych takhle byl opatrnější, abych úplně nesrovnával ty situace, ale uh, jistá jako citlivost ze strany Německa by byla určitě na místě Eh, vůči, vůči tomu Řecku, protože eh, v zemi, která opravdu udělala takové škrty, jako eh, dokázalo Řecko za posledních pět let a vedlo to jenom ke zhoršení situace požadovat ještě tvrdší škrty a prostě úplně dřít takhle drsně a i když to jako i ten Mezinárodní měnový fond říkal, že to nebude fungovat od začátku, tak tam si myslím, že opravdu tudy cesta nevede. Ale pokud je pravdivé to, co jsem říkal předtím, tak, eh, tak eh, Německo to takhle chce a je, je třeba se na to tak dívat. Dobré, a uh, teraz skúsme len tak naozaj heslovite, ak teda tie veci viete, že na čom sa vlastne teraz Grécko s tými medzinárodnými veriteľmi dohodlo? Ja som hovoril o tom, že podľa tých informácií, ktoré mám, E, sú tie podmienky ešte tvrdšie, ako boli tie, ktoré boli pred referendum. E, vieme dnes povedať teda, že čo musia Gréci, e, čo, čo tvrdé teda Gréci musia momentálne splniť, aspoň tak nejaké heslovite, vieme tieto veci vymenovať? No, na mátko, který teď nemám před sebou, jo, tak zkusím zalovit, ale myslím, že tam asi nej, nejšílenější věc je, že daně ze zemědělských produktů nebo ze zemědělské produkce, nevím, jak to přesně stálo, se zvýší na dvojnásobek, asi z 13 na 26 což jako v zemi zrovna jako je Řecko, která je na tom založena na vývozu těchto těch plodin nebo vůbec na pěstování, že tam to zemědělství má silnou pozici, tak eh, to asi nebude úplně eh, dobrá cesta zvyšovat daně. A, co se týče těch dalších věcí, tak byly tam nějaké daně, ty sociální odvody, pak e, posun věku do důchodu, tak to se dělá všude. Ale e, to, to tak, co jsem teďka, než jsme začali, tak co jsem tak zahlí, zahlídl ve zprávách, jo, jenom podrobněji asi bych jsme to museli teďka trošku najít někde. Mm-hmm. Dobre, tak lebo pýtam sa to kvôli tomu, že ak teda to platí, že, že sú to veľmi tvrdé podmienky, ktoré tam eh, boli nejakým spôsobom uh, vyrokované, že, že čo si teraz myslíte, že ako sa k tomu postavia samotní Gréci, že viete, že či ne, ne, nečakajú teraz Cyprasovú vládu ťažké časy, že sa im tam Gréci, tí obyčajní obyvateľia začnú nejakým spôsobom búriť, ja som už zachytil že sa že vyhlásili nejaké odbory 24-hodinový štrajk a či teda niečo podobné ich teraz nečaká? Já jsem dneska mluvil, nebo včera to bylo s naším spolupracovníkem, který nám píše do šifry, má tam úplně skvělou rubriku, je to Daniel Solis, má, jmenuje se to Solisová střelnice, on tam právě v souvislostech taky popisuje různé děje, on má perfektní přehled o všech těch věcech a byl teď v Řecku, Mm. A on říkal, že tam to vnímají řekové úplně jinak, jako že vnímají ty podmínky toho vyjednávání jako šílené, že tam to zase vidí trochu jinak, takže oni si myslím, že se nehněvají ani tak na svoje politické reprezentanty, jako na ten přístup Německa a Trojky. Aha. A, tak a, eh, já myslím, že tam asi to chápou trošku jinak, než to, než to, než to vidíme my tady a myslím si, že Uh, i podle těch dnešních údajů Cypras eh, nemá nějak eh, výrazně nižší podporu, že pořád, pořád má docela silnou podporu. Mm -hmm. Čiže ľudia sa skôr hnevajú na medzinárodných veriteľov Veľkú trojku ako na politikov ich doma, ktorí sú. Že to zrejme vnímajú tak, že tí politici, ich domáci boli do niečoho dotlačení a že sú v tomto smere na jednej lodi? Myslím si, že to tak může být. Samozřejmě já ne, ne, nevidím do nich, nebo asi bych s nima musel mluvit, ale co říkal ten, co říkal ten Dan Solis, takže oni opravdu jsou z toho rozčarovaní a, a přeci jenom my to tady sledujeme ze Slovenska nebo z Česka, takže zase to, co tam řeší eh, řekové, to, co píšou tamní média, tak k nám se to vždycky dostane tak nějak jenom vyselektované, vyfiltrované. Takže tam oni můžou mít třeba ještě nějaké lepší informace, podrobnější o tom jednání, než co se k nám z toho Bruselu tady jako dostane, tak eh, to můžou vidět ještě jinak. Mm-hmm. No ale v každom prípade, už neviem ako teda Gréci radoví, ale minimálne koaliční partnery e, gréckého premiéra Cipra sa teda jeho strany Syrii zase začínajú búriť a hovoria o tom, že oni jednoducho tú, tú dohodu s medzinárodnými veriteľmi nepodporia. Čiže viete, že na jednej strane vy môžete mať ľudí, ktorí vás síce nebudú nejak obviňovať a budú vás vnímať ako človeka, ktorý bol do niečoho dotlačený, no ale potom máte koaličných partnerov, ktorí jednoducho povedia, že takúto vec oni nepodporia, lebo že to ide proti ľuďom a tak ďalej. A z toho môže mať teda Cipras do budúcna veľké problémy, že mu to teda neprejde v parlamente tento ozdravný balíček, tak to nazvem, aj keď samozrejme vo mhm. veľkých úvodzovkách to nazývam ozdravným alebo pomocným balíčkom. Tak třeba mu to nebude vadiť. A ako mu to nemôže vadiť, čak sa môže rozpadnúť vláda, nie? Ne, ale že třeba to neprojde a, a jako on, <laughs> víte, jak to myslím, že on něco slíbí Evrop, Evropské unii, pak něco bude chtít protlačit doma, reformy neprojdou. A co s tím udělá Německo? Mm-hmm. Je tak to myslíte, že keď by to ako No jakože třeba, třeba to, tak on to slíbil, on to podepsal, ale třeba parlament rozhodne jinak. Já tak se tam pak budou zase handrkovat, teď, víte, oni pořád kritizovali řeky, jako jak to špatně plní a že mají dělat tohle, tamto. A že sa s ale, ty peníze, ale ty peníze <laughs> dostali, když teda jich nebylo tolik, jak se říkalo, mm-hmm. protože čásla to, ale, ale jako to může, může, může tak být, jako my, říkám, já, ne, ja nevím, ne, s čím on kalkuluje, ale jako úplně bych z něj nedělal blbce, který neví, eh, který neumí myslet na tři tahy dopředu. To si myslím, mm. že není. No. Dobre, tak skúsme túto tému možno uzavrieť takým nejakým, takou vašou skúsme prognózou, však ostane nám asi taká polhodinka do konca relácie, môžeme sa v rámci tej polhodinke pozrieť na tému migrácie. Skúsme mm-hmm. túto tému teda uzavrieť nejakým vašim, vašim konštatovaním, vašou prognózou toho, že čo teda vy očakávate teraz do budúcna, ako to vy vidíte. Mňa tieto veci zaujímajú preto, lebo potom si to vlastne môžeme skonfrontovať o trochu neskôr s realitou, že čo teda vy predpokladáte v prípade tohto Grécka, Ehm, nakoniec naozaj dospejú k nejakej dohode, podporí to grécky parlament a budú tí Gréci škrtať teda ešte viacej, alebo naopak myslíte si, že ten Cipras niečo vymyslí a nejakým spôsobom, a nechcem to povedať neslušne, ale vykašle sa na celú Európsku úniu a na celú menovú úniu, a jednoducho Gréci začnú používať drachmu a, a možno slovami toho, toho Edi, e, Eduarda Chmelára proste sa nejako vzbúria voči tomuto monetárnemu systému. Čo očakávate skôr vy? Hmm, a, já, si mysl, ja si myslím, že uh, řekové uh, škrtat tolik nebudou, jak slíbili, ale že se jim <laughs> možná nějakým způsobem podaří uh, vylákat ty peníze a ty tam, ty tam potom eh, nějak tak zůstanou, jakože oni to nesplatí nebo něco, že prostě ty peníze dostanou, ale nějak si to udělají zase po svým. A, a eh, tam bych ještě zmínil uh, jedno, jedno nebezpečí, které se netýká jenom Řecka. Jo? Ještě bych trošičku odbočil, a to je ten evropský, uh, jak se jmenuje, stabilizační mechanismus, kterým se zaručili ty ostatní státy, že na to budou přispívat tak eh, tam hrozí ještě nebezpečí, že budou muset platit, eh, platit ty členské státy a tam si myslím, že taky se jim nebude chtít, že, že to, že to že, jo, kde se ty peníze na to vlastně vemou, že ta Unie nemá, oni požadují, aby tam přispěli jednotlivé státy a to si myslím, že tam bude taky velké politické tření, to jenom tak na okraj. Mm-hmm. A uh, Řekové si myslím, že to, že to zvládnou, protože tam je, ještě jsme o tom nemluvili, ale uh, pokud uh, posluchači sledovali um, média, myslím i ty méně, um, ty nemain, ta nemainstreamová, tak se psalo hodně o tom, že řekové se dohodli například na stavbě, myslím, plynovodu s Ruskem, který zafinancuje Ruská rozvojová banka. Číňani se taky vyjádřili, že mají tam různé, různé plány. Takže uh, není jenom Německo a není jenom Unie a myslím si, že uh, třeba eh, Rusko, pokud bude investovat v Řecku nebo Čína, tak eh, že jim to pomůže a že oni se budou orientovat i tímhletím směrem, nebo třeba na Jižní Ameriku, že, že půjdou tímhletím směrem, takže oni možná to budou hrát na obě strany, že, že si vemou pomoc <laughs> nebo pomoc, že si vezmou peníze od Německa nebo od Unie, ale zároveň budou dělat biznis eh, s Číňany, z Rusy a že se z toho dostanou. Ale já ja jsem kde si zachytil teraz eh, v těch oficiálnych agenturách vyjadrenie ruského prezidenta Vladimíra Putina, který povedal, že jednoducho Rusko nebude zachraňovať momentálne Grécko v jeho finančnej kríze, že toto je teda úloha eh, Bruselu, respektíve teda Európskej únie. Čiže ak by sme brali naozaj pravdivo, aj keď vy hovoríte, že treba tie politické vyjadrenia brať naozaj s veľkou rezervou, ale keby sme ich brali naozaj, že boli tak pomyslené, ako aj boli povedané, tak z tohto hľadiska teda Rusko nemá veľmi dôvod vrážať nejaké obrovské peniaze do Grécka, lebo otázka je, no, no otázka je, že prečo by to robilo, to som sa chcel spýtať, no, čo by no, tým Rusko na, získalo. Napríklad, napríklad proto, že sú na Rusko uvalené ze strany Európskej únie sankce, mm-hmm a, uh, Rusko má mm, stížený přístup, jako, nebo ten biznis s Evropskou unii se trochu zadrhl a Rusové se otočili na Indii, Turecko, Čínu, tam dělají biznis, no tak proč by nedělali biznis s Řeckem, když jim například dají nějaké peníze, teoreticky, a odměnou za to například budou moc eh, obchodovat s Řeckem a dělat ty projekty, které pomůžou oběma stranám, tak uh, to je vždycky obchod. Tak když to pomůže oběma stranám, tak proč by to nedělali? Mm-hmm. Otázka je, že či by sa to potom dalo, viete, využiť aj na nejaké tie geopolitické, až možno vojenské účely, či, že keď, ja neviem teraz, či Gréci nemajú aj nejaké, nejakých svojich vojakov na Cypre, alebo či im tam ne, nepovolili nejakú základňu, že či by sa to teda potom neskôr nedalo aj z tohto hľadiska využiť, No, dá se to využít z různých hledisek, ale hlavně pokud by e, se to tak stalo, jak si tady troufám, jako, nebo jak tady naznačuju, že by to mohlo být, kudy by to, se to mohlo ubírat, no tak e, když uvidí ostatní, že to funguje, a, tak e, třeba Španělé, Italové, no tak, eh, tak bude mít Unie dal, další problém, protože jak jsme se minule bavili o uh, nesmyslnosti těch sankcí, no tak mm. to bude jenom další důsledek. Mm. No ešte nám napísal Marian, že potvrdzujem informáciu pána Vidláka o nálade gréckých ľudí. Mám kontakt na niekoľkých Grékov rôznych vekových kategórií a vrstiev. Nikto z nich nehovorí o Cyprasovi krivé slovo a za najväčšie zlo považujú Nemecko. Očakávajú veľké zmeny u nich doma, ako aj v celej eurozóne. Euro si chcú ponechať, o eurozóne nehovoria v súvislosti, či opustiť alebo neopustiť, ale tvrdia, že EÚ Grécko z eurozóny nepustí, kritizujú predošlé vlády za predaj strategických podnikov a nie sú nadšení z mediálnej propagandy, ktorá je vedená proti ním po celej Európe. Teda toto napísal Marian. No a mhm. neviem, chcete na to nejakým spôsobom reagovať? Ne, myslím, že Dobre. má pravdu Marian. Dobre, tak dáme si teraz tú pesničku, aby sme mali povedzme tú polhodinku na túto našu druhú tému, pokiaľ ide o migrantov. Uh, možno by Grékom pomohlo, ja to chcem teraz celé tak trošku odľahčiť, že možno by Grékom pomohlo v tejto ťažkej situácie, keby im nejaké peniaze spadli doslova z neba, napríklad spôsobom, aké teda spadli Jaromirovi Nohavicovi v následujúcej pesničke. U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž no od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levy, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z nami dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview. Co prirobíme si kuřím a co piju? Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka, pri co je ukulele? Tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali. Asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starú zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory, tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme jestli sú to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme jestli sú to ty bulharské hory už jasně na tým komputeře svítí. bu to je to závzacné luční kvítí, nebo zame na stroj struny, tude kurňa o koruny a stejně jak na začátku jsem řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem řiti. Čech tam zatím mával tými svými čísly, tak si říkám, Franta napíse a myslí, jaké tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy enem kysly. Ha, ha, ha, ha, ha, však tu zatím za ty prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj vůbec cestu můžu sedět voli. 90% zabe, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlapcu z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem Kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci z dolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu. Končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. No a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, nějakou celou cestu valinky ty. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chude bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chude bo Ostrava je region razovitý. No, tak ste to počuli, ako dopadol Jaroslav Nohavica. A e, teda Jaromír Nohavica, samozrejme Grekom by až takáto veľká výhra nepomohla, potrebujú podstatne viacej, ale nechajme Grekov Grekmi. Tí konec koncov majú, myslím, do zajtra čas, budú musieť rozhodovať o tom, či teda schvália alebo neschvália E, balíček týchto všetkých opatrení, ktoré im nadiktovali e, spoza ich hraníc. Uvidíme teda, ako to celé nakoniec dopadne a budeme túto situáciu samozrejme ďalej sledovať. Ako sme hovorili v rámci tejto našej dnešnej e, relácie spolu s mojím hostom, ktorým je pán Milan Vidlák, český novinár a zakladateľ časopisu šifra, takže dnes, aspoň v rámci tejto poslednej polhodinky, by sme sa teda pozreli na jeho názory ohľadom Eh, imigrantov. Ja som si pre vás, eh, eh, pán Vidlák, pripravil takú jednu vec. Neviem, či vy o tom viete a do akej miery sa táto informácia zakladá na pravde, ale ja som si dnes našiel na portáli tn.nova.cz takú zaujímavú správu, ona je zase v češtine, skúsim to tak po, po slovensky, že, a, ktorá takto znie, že v Česku vzniká súkromná armáda proti islamskému štátu a imigrantom. Zachytili ste takéto niečo? Eh, no, takhle, tak jak to zní, tak, eh, tak o tom zatím nevím, tak bych no. sa na to musel podívat. Dobre, tak vám poviem podrobnosti. Na ano. severe Českej republiky sa už dáva dohromady akási domobrana vojakov v zálohe a ich sympatizantov, ktorí sa chcú zjavne postaviť moslimom a prípadnej vlne utečencov, ktorí by si to namierili eh, do Českej republiky. Príslušníci tejto domobrany už mali aj svoje prvé nejaké ostré cvičenie. Všetko sa to začalo už začiatkom tohto roka, kedy na Facebooku vznikla iniciatíva Československí vojaci v zálohe proti e, vojne plánovanej velením NATO. Ich veliteľom sa stal podplukovník Marek Obrtel, to je niekdajší vojenský lekár a účastník misií v Afganistane, v Kosove, v Bosne a Hercegovine, ktorý sa preslavil ako muž, ktorý verejne vrátil svoje medaily NATO pre údajnú zločinnosť tejto organizácie a pre postoj západných krajín voči Rusku. No a k iniciatíve tohto veliteľa sa postupne pridalo takmer 5 tisíc ľudí, začali zakladať menšie organizácie v regiónoch a dokonca zostavili aj svoju prísahu, teda systém vojenského riadenia, organizáciu a taktiež poradné nejaké orgány, teda niečo na spôsob schôdzí. A Čas od času sa niektorí členovia schádzajú na cvičeniach, kde trénujú napríklad stmelenie kolektívu, oživenie vojenských schopností v oblasti zdravovedy, topografie, streleckej prípravy a takisto je prežitia vo voľnom teréne. A napriek tomu, že združenie vzniklo a prezentuje sa ako odporca NATO, USA a EÚ, zjavne cieli aj na migrantov do Európy, problémy nežiaduce a nezákonnej imigrácie, aj toto je oblasť, na ktorú chceme byť pripravení, vyhlásil e, spomínaný veliteľ Marek Obrtel. Ešte radikálnejšie sa zdá byť krídlo, ktoré sa od tejto iniciatívy oddelilo, ako teda sa konštatuje v článku na, severu Čie, na severe Čiech. Odpadlíci si dali názov skupina CS9 a aspoň podľa toho facebookového profilu sa teda silne vymedzujú proti islamu a pochopiteľne aj teda proti e, imigrantom. E, u zoskupenie Čechy Sever 9, teda CS9, je skupina e, žoldnierov, ktorá e, si ctí a hájí české korene. No a chce sa takýmto spôsobom postaviť voči tomu, čo sa momentálne v Európe deje. Hovoríte, že zatiaľ ste takúto informáciu nezachytili, teda nevieme to úplne overiť, do akej miery sa, zach- e, na, sa zakladá na pravde. Ja som teda túto informáciu objavil, ako som už Spomínal teda na portáli tn.nova.cz, takže uvidíme, do akej miery to bude pravda alebo nie. Koniec koncov môžu nám aj možno poslucháči to potvrdiť, že či niečo takéto zachytili alebo nie. No a otázka migrantov je u nás na Slovensku mimoriadne vážna téma, budí veľmi vážne e, rozpory, E, dostatočne polarizuje, teda rozdeluje spoločnosť na také dva hlavné tábory. Jedni tvrdia, že treba imigrantom pomáhať, druhí naopak vidia v migrantoch veľký problém, obávajú sa teda hlavne nejakých ohnisiek terorizmu, ktoré by sa mohli e, vďaka týmto migrantom preniesť e, do Strednej Európy a teda aj do našej, do našej krajiny. Predpokladám aj na základe toho, čo som čítal e, v tejto chvíli, že podobný problém zažívate aj vy v Českej republike a teďže teda, že sa podobným spôsobom staviate k tejto situácii, že teda to dostatočne rozdeľuje na dva tábory aj u vás ľudí. No a mňa teraz na úvod zaujíma, že ako, kde v týchto dvoch pomyselných táboroch stojíte vy, ako vy vnímate týto, túto situáciu. Vy uh, utečencov vnímate ako hrozbu pre európsku súdržnosť, bezpečnosť, alebo naopak ste za pomoc pre týchto ľudí? No, to je docela složitá otázka, protože zase ono se to podle mě musí rozlišovat. Není migrace jako migrace a uh, jako nejde asi tak jednoznačně říct, jestli jsem proti nebo pro. Já hlavně bych uh, viděl uh, jako krajně nelogické to, co Evropa dělá. A sice, že napřed se podílí na zničení států uh, e, hmm. vojensky, a z nich potom utíkají lidi a pak se, pak se můžeme bavit o tom, jestli, jestli pomůžeme tisícovce nebo dvěma, když eh, jsme milion lidí vyhnali z domovů. Takže tam bych viděl ty příčiny. Takže pokud eh, žádný problém s migrací by nebyl, pokud bychom eh, se nepodíleli na té zahraniční um, jako destrukci těch, těch států od Libie přes Irák po Sýrii. Mm-hmm. No dobre, tak tomu rozumiem. A teraz, že, a teraz kde v tomto celom, znova tá moja otázka, teda stojíte vy, tak e, na základe toho, čo ste povedali, celkom podľa mňa správne, že za to v konečnom dôsledku, že dnes tu máme utečencov, nesieme zodpovednosť aj my, respektíve západné štáty, ktoré rozvrátili ich nejaké zriadenie, ich bezpečnosť, ich ekonomiku a dnes sa v tých krajinách bojuje a teda nejakým spôsobom tí ľudia odtiaľ logicky utekajú, tak ma zaujíma váš názor, že či teda vy ste skôr teraz ochranca týchto imigrantov, ale na, alebo naopak taký, to zradikálnem trošku tú otázku, alebo skôr ste za výstavbu múrov, plotov a proste ich sem nepustiť, lebo sú pre nás hrozbou. No, e, tam zase jako obecn, v obecné rovině, pokud e, někdo přijde o domov, pokud je někdo v zoufalé situaci a pokud eh, prostě utíká před válkou, tak by se mu obecně mělo pomoct, mm-hmm. ale eh, takhle se stejně nedá ta situace vyřešit, protože těch lidí je moc a spíš bychom se měli prostě zaměřit na to, abychom eh, například v Syrii pomohli uh, jako, nebo přestali podporovat ty šílence, co tam bojují už několik let proti uh, proti, eh, proti Asadovi. Mm-hmm. To znamená, že jako my se o tom můžeme bavit, jestli jsem pro nebo proti, ale uh, jako já jsem hlavně proti tomu, uh, co jsme, nebo proti, proti těm, nebo že se musí řešit prostě ty příčiny, protože jinak je to úplně, úplně jedno. Jo? A já, teďka, jasné, eh, rozumím. Jo, a já rozumím třeba Maďarům, eh, že staví plot, protože tam se jim valí tisíc lidí denně. A ještě vy jste, si minule četl tu zajímavou zprávu, jak mezi těmi uh, normálními, takzvanými, uh, nebo uprchlíky, kteří mají problémy, kteří přišli o střechu nad hlavou a utíkají před válkou, takže jsou lidi eh, ty teroristi, jak se o tom mluvilo. Uh-huh. A prostě eh, je zvláštní, pokud si ty migranti kupují v Makedonii za 200 eur jízdní kolo a pak se nechávají s úsměvem fotit. A případně a když mají tablety a já nevím, co ještě, tak takhle prostě lidi, kteří ehm, utíkají v zoufalé situaci z války, prostě nevypadají, takže tam, eh, tam se mi to zdá taky nějaké celé mm. divné. No mali jsme posluchača na telefónnej linke na našom čísle 048 381 0101, ale ne, nevydržal, tak keď budete volať, tak skúste chvíľu počkať, kým teda host dohovorí, ja ho nebudem teda sekať v polovici vety Takže ak máte nejakú otázku, tak nám zavolajte v tejto chvíli na to číslo, prípadne napíšte aj mail. Uh, teraz mi poslal Kamil z Moravy, že brutálny útok na Slovensku, mladé dievča. A, a už máme telefonát, takže zoberieme poslucháča. Dobrý večer. Halo? Uh, dobrý večer, halo, dobrý večer, pozdravujem vás, tu je Jozef z Viedne. Dobrý večer. Chcel by som sa, chcel by som sa vyjadriť tejto celej téme. Ja to, e, dá sa povedať, sledujem, e, ja tak súkromne venujem týmto politickým záležitostiam a sám tak pre seba zo záujmu a porovnávam to, žijem teda v Rakúsku a tu je tiež rôzne relácie sú trošku na, by som povedal, lepšie úrovne ako u nás. Ako toto si nemôžu dovoliť tu, čo si dovolujú na Slovensku, mass media samozrejme. Ale to si eh, chcem povedať takto, že podľa toho, čo sú vyjadrenia v rôznych politických reláciách. A tak vyzerá to tak, že ide o odputanie jednoducho pozornosti od Ukrajiny, kde sa rozbieha občianská vojna na novo, samozrejme. Za druhé, čo sa týka týchto vysmiatých utečencov, ktorí sú celkom dobre vykrmení na pohľad, <laughs> lebo utečenie z vojnové oblasti vyzerá inač, tak ako vyzerajú títo. No a <laughs> eh, ide, ide v podstate, eh, by som aj vášho hostia poprosil, nech sa k tomu vyjadri, eh, Pravdepodobne ide o inváziu, skrytú, skrytú operáciu, inváziu budúcich žoldnierov do Európy. A jednak um, politici už nevedia, kam z konopy. Jednoducho je obrovská nezamestnanosť, hrozí hospodársky kolaps celej Európskej únie tak jednoducho chcú zastrašiť obyvateľstvo tým, že tu sa vyvolá konflikt v Európe medzi utečencami a vidíte však a teda našimi ľuďmi, však počúvam, teda sami hovoríte, že sa organizujú už rôzne o bojové skupiny a tak ďalej. Vlastne o toto ide a spoza mora sa tu bude dovážať zbranie samozrejme. Tí sa budú tešiť medlici ruky, pretože tu budú môcť znova predávať <clears throat> zbranie tak ako kedysi Hitlerovi počas vojny. No a budú podporovať obidve strany, aj tých, aj tých a oni budú zarábať na nás a jedno z druhé, my sa tu budeme vraždiť. Takže <clears throat> o toto celé ide, nejde o žiadnych chudákov. V podstate možno, že sú tam, je tam, sú tam nejaké deti a sú tam ženy, ale to je len krytie. To, sú len, to je krytá operácia. Jednoducho do Európy sa presúvajú <clears throat> žoldnieri a tu vypukne jednoducho, sa plánuje vypuknúť, aj tu vypukla o, vojna alebo Eh, obmedzené občianskej vojny, tak ako pán Friedman to povedal, vieme o kom hovoríme. Áno. Nemá, no, tak eh, ten povedal však jeho prejave, môžete si, ja to sledoval. Jednoducho však povedal, že Európa sa nevyhne lokálnym občanským vojnám. Ako, ide to odtiaľ, jednoducho. No, Takže mm-hmm. asi toľko by som... To Dobre, a zaujíma vás... váš Dobre, ďakujeme pekne. Ďakujem pekne. E, Bol teda pekne poslucháč z Viedne, ďakujeme, majte sa pekne do počutia. Tak, váš názor. No, uh, ja v podstatě mě tohle taky se honilo hlavu takhle, tak e, takto jsem se na to taky díval, když jsem pozoroval ty, jak říkal, jak říkal myslím, že se jmenoval pan Josef, nebo mm doufám, že jsem to mhm. neřekl špatně, tak eh, jak říkal pan Josef, ty vykrmené, <laughs> vykrmené uprchlíky, že takhle před, uprchlíci před válkou nevypadají, stejně jako s těmi tablety a, a jízdními koly a tak dále. A, a tak tohle mě taky napadlo, že to bude nějakým způsobem a, eh, řízené, že se tam třeba mezi, i mezi ty jako opravdové utečence zapojují tyhleti, tyhleti raubíři nebo tyhleti, já nevím, co, co mají za lubem. Každopádně, eh, pokud jste viděli ty záběry z Kale, jak tam utočí na řidiče kamionu, kteří a snaží se tam různě dostat a dělají tam bordel, tak eh, jako jsem tam nějak vůbec nezaznamenal, že by tam třeba na ně vlítla francouzská armáda a trošku je srovnala a že prostě tam na to koukám, jak, říkám, jak to, že je nechají. Jo, že tak eh, to, to mě taky zaujalo a v podstatě ten odhad situace nebo ta analýza posluchače mi přišla docela, docela zajímavá a jako myslím si, že to tak... No dobré, on po, tak počkajte, no. zaujímavá. On povedal, že podľa neho to, čo sa momentálne deje, ten prílev utečencov do Európy, ak to budem podľa mňa správne parafrázovať, to, čo povedal, že je to riadená záležitosť, že to nie je náhoda, naopak je to pripravené, niekým riadené, koordinované a úlohou tohto celého má byť to, aby sa sem vniesol nepokoj do Európy, aby tu vznikli rôzne lokálne boje a takýmto spôsobom sa tu destabilizovala situácia. Keď hovoríte o tom, že sa s tým viete stotožniť, tak tiež si myslíte toto isté, že to je nejaký zámer, proste to tu no, rozvrátiť? No, ehm, nevím, jestli úplně rozvrátit, ale rozhodně třeba vyvolat nějaký strach nebo odvést pozornost, jak říkal třeba o té, o té Ukrajiny a trošku zamíchat kartami, protože tam říkal eh, jednu zajím, nebo důležitou věc a sice, že jak kolabuje eh, ekonomicky eh, Unie, takže tohle může být součást nějaký, nějakého právě záměru. Jako mě to taky napadlo, jako samozřejmě důkazy pro to nemám, abych to mohl nějak tvrdit, že to tak je a kdo to organizuje, ale to, jak já jsem hodně dlouho psal o normálních třeba migrantech, kteří chodili do Česka za práci, tak trošku jsem to sledoval, trošku jsem se v tom pohyboval a uh, tak jako ten při tom pohledu na některé ty záběry, tak se mi zdá, že tam opravdu nejsou klasičtí uprchlíci před válkou. Dobre, a nemôže to byť proste, ja budem teraz len, že uplatním nejaké kritické myslenie a budem s vami v tejto chvíli nesúhlasiť, že a nemôže to byť tak, že proste to nie je riadené, naozaj nie je nejakým spôsobom koordinované, naozaj nejde o nejaký rozvrat Európskej únie a ani o odvedenie pozornosti od iných tém, ale je to proste len akoby naozaj nič iné, len obyčajný dôsledok nášho angažovania sa, keď myslím nášho, teda západu, angažovania sa v týchto krajinách, z ktorých týchto, z ktorých týchto uh, eh, utečenci pochádzajú. Nie je to len obyčajný proste priamy dôsledok toho, že sme ako západné krajiny v týchto vojnách viedli vojny, že sme tam proste, a teraz keď hovorím my, tak samozrejme netreba si sypať na hlavu, že my Slováci, my Česi, aj keď, aj keď je tam ale, ale že teda Západ, hlavne Spojené štáty americké, poťažmo tieto väčšie krajiny ako Anglicko, Francúzsko, že v, proste v týchto krajinách vždy boli nejaké vojnové konflikty, ktoré sa tam vyvolali, potom e, nejaké tie veľké, hneď zodvihnem telefonát, počkajte na linke, kým položím otázku a potom samozrejme si vás zodvihneme. e, že či to proste nie je len, viete, dôsledok nášho vlastného správania sa v týchto krajinách, že netreba hneď možno za tým vidieť nejaké riadené, koordinované záležitosti, ale že to proste priamy dôsledok našich vlastných krokov, teda západu. Nemôže to byť aj takto? Ale to není v rozporu. Ten posluchač z Vídně, pan Jozef, mluvil o tom, eh, o té skladbě těch imigrantů. To znamená, pokud my rozvrátíme nějaký stát a pokud z něj budou utíkat lidé, tak mm-hmm. je to logické a je to logický důsledek toho, ale je zvláštní, ono to taky něco stojí, že? A pokud eh, přijdu o všechno, tak eh, jako těžko můžu si někde kupovat tablety nebo to jediné, co mi zbylo, nebo si kupovat za 200 eur eh, kola mm-hmm. jízdní. Takže tam, tam spíš on narážel na to, na ty záběry těch podivných migrantů, kteří jsou vysmátí od ucha k uchu a Mm-hmm, čiže uh, podozrivá je tá skladba tých imigrantov, že no, ako no, vyzerá, Akože to samozrejme, samozřejmě, že když eh, ako rozvrátíme několik států, takže z nich budou utíkat lidi, ale zase ta vlna, nebo to, eh, to, to je jako, že teď, já nevím, to jsou obrovská čísla, kolik přišlo třeba do Maďarska, nevím, 68 tisíc, nebo to je úplně šílený. Mm-hmm. To se mi fakt zdá, zdá jako takhle najednou, že se to teďka valí vode všať odevšet najednou, tak eh, opravdu, že to je, že to je divné. No. Dobre, posluchač na telefónnej linke, dobrý večer. Dobrý večer, Rasto sú u telefonu. Chlapci, chcel som len toľko, že ja keď som sa tak nad tým hlbšie zamyslel a teraz pozrieme sa na to, idú z juhu, idú z východu tu na e, ľudia a mne to príde, ako keby tu niekto chcel dotiahnuť svoje vojska a jednoducho z nás znovu učiť, ako bojovať proti terorizmu, ako bojovať proti zlu. Jednoducho, e, viete, nie sú tu tie vojska natiahnuté, určité, a mám pocit, že vlastne celý zámer tohoto je, aby sa tu vytvoril chaos a aby sme potrebovali vojska určité, aby sme sa to e, platili opäť, ako sme si zaplatili za to, že sme vstúpili do Európskej únie, čiže sme rozpredali plinárenské priemysly a energetické priemysly. Jednoducho príde mi to tak, že už sme rozpredali priemysel a teraz tu potrebujeme živiť niekoho vojakov. A tým pádom nám tu niekto vytvára chaos na Ukrajine, vytvára nám tu chaos niekto z juhu, nám tu však anglické a talianské lode dovážajú, nie talianské, e, myslím, že to bola anglická a ešte nejaká loď to bola, ktorá doviezla na talianské pobreže utečencov, ktorých našla pri libyskom pobreží tak ako prečo to nezatiahli na libyské pobreže? Nie, to je jednoducho, to je ako zámer, zámer tu dotiahnuť e, chaos a potom tento chaos za ťažké peniaze u nás riešiť. A ja by som veľmi rád akože bol, keď už tu pán Kaliňák dotiahol 500 utečencov, aby za nich ručil hlavou. Teda tak, že keď tu bude jeden jediný atentát, aby pán Kaliňák bol, aby bola jeho hlava sťata. Normálne sekerov, <laughs> kasy, že... Ale verte mi, verte mi, že by pán Kaliňák veľmi rýchlo odľuboval, že tu chce 500 utečencov, lebo verím tomu, že on tomu sám neverí, že medzi nimi nebude jeden terorista. On tomu určite neverí a keby sa mu dala podmienka, dobre, budú tu, ale keď vybuchne škôlka, ktorej zahynie 50 detí, chceme, aby tvoja hlava išla dolu, aby Ficová hlava išla dolu, aby Kisková hlava išla dolu. A normálne takto na drozáka. A verte tomu, že tu nepríde ani jeden. Hej, že už keby, že, že takúto veľkú zodpovednosť keby mal niesť, takže by sa že by sa cukol, určite, hej? Určite, <laughs> určite. No. To, a ja, e, všetci cúli všetci, aj keby mali miliardy zaplatené, na čo by im boli, keby boli hlavy chlapci? No. Dobre, ideme skúsiť e, po odpoveď. <laughs> Ale, akože, môj názor je dotiahnuť vojska. Jednoducho chcú tu dotiahnuť vojska, ťažkú techniku, raketovú techniku. E, jednoducho to, aby sme my ich o to prosili. Mm-hmm. ako sme im, my vykrikovali, že nechceme, aby tu boli. Jednoducho oni chcú, aby sme ich o to prosili a boli sme im za to vďační a bez reptania im platili za ich vojakov. Ja si mhm. myslím toto. Môžete na to svoj názor. Pekný deň prajem. Ďakujeme, ďakujeme. Pekný zvyšok večera. No, tak ako sa popasujete, pán Vidlák, s odpovedou na túto otázku? Skúsme najskôr na ten chaos, že teda e, to vlastne potvrdil, čo ste aj vyhovorili, že teda nejaký mhm. chaos sem vnies, ale to je zaujímavé to novum, ktoré tam vnesol, náš poslucháč, že teda vytvoriť ten chaos až do takej miery, že teda potom by sme vlastne až prosili o tie vstupy vojsk, ktoré by nás tu teda od toho zachraňovali, že mohlo by to teda až takto ďaleko zájsť. Ja zatiaľ zoberiem ďalšieho poslucháča, len ostaňte na linke, kým pán mhm. Vidlak odpovie. No, nevím, jestli úplně eh, by eh, jako čekali na to, až poprosíme. Oni často se tyhle věci dějou i bez toho, aby, nebo bez toho, aby se někdo psal, ptal na názor občanů, ale s tím chaosem eh, si souvi, s tím souhlasím, protože myslím si, že to všechno souvisí, jak jsme se minule bavili o tom, že všechno souvisí se vším, tak myslím, že Ukrajina, jak souvisela s ekonomikou, tak stejně tak souvisí tohle, to už jsme říkali v tom předchozím eh, příspěvku, že prostě ta situace ekonomická, ať už Spojených států nebo Evropské unie, je tak neradostná, že tohle s tím stoprocentně nějak souvisí. Nevím, jestli přímo chtějí sem dotáhnout dvojáky, ale s tím chaosem určitě. Mm -hmm. Opět posluchač na telefóne. Linke, dobrý večer. No, dobrý večer, tu je Peter. Uh, já bych se chtěl chcel uh, vás jako hostí. Vím, že host nie je asi ekonom ale e, nerád e, podlieham nejakým e, tým konšpiračným teóriám, lebo človek má takú tendenciu e, uveriť nejakým takým veciam a, jak sa povie, že bez vetra sa listok nepohne. Uh-huh. E, situácia v ekonomike je zlá. E, čo sa týka západu, určite je katastrofálna. Je katastrofálna, a e, v podstate najzadlženejšie štáty sú tieto najbohatšie štáty sveta, ale vedia, majú likviditu, na rozdiel od Grécka. Ale ja sa chcem opýtať, v tejto situácii, ja si predstavím sám seba, som v zlej situácii a teraz vedľa sused ešte v horšej situácii. Ja mu budem pomáhať? Myslím si, že nie. E, smerujem k otázke, že či si e, naozaj e, e ako ja môžem tých Grékov lutovať. Ľudský, ľudský e, som voči nim empatický pretože e, zasa to budú znášať tí obyčajní ľudia. Ale jednoducho, jednoducho tu sa podľa mňa hrá o to, že tieto transnacionálne korporácie e, jednoducho chcú, chcú za každú cenu udržať ten systém, ktorý umožňuje, aby tí vyvolení a aby proste jednoducho boli zabetonovaní v tých svojich pozíciách. Lebo teraz sa hrá o to, že tí ľudia, ktorí nastavili ten systém, ktorý vyhovuje len im, ich rodinným príslušníkom, kamarátom a potom nejakým vazalom, tak e, jednoducho preto to Grécku tam držia za každú cenu, aby celé e, to nepadlo, aby, aby sa proste neurychlilo niečo, k čomu tak či tak dôjde. Pretože nie je možné, aby, aby však Ponciho schéma funguje, to znamená, to je sankčný systém, ktorý funguje v týchto bankách. To znamená, že <laughs> oni spojičajú, alebo teda niekto im dá 100 eur a oni 99 eur rozhádzajú na, na, na viaceré miesta a popožičajú na všetky možné miesta. v tom momente, ako náhle niekto by chcel, aby to vrátili, oni možno sú schopní jednu tisícinu zložiť v hotovosti. Ale keď sa, keď sa to stane jednej banke, tak ju položia. To bolo to bola henta banka e, e, Lehman Brothers. Ale <laughs> proste jednoducho, ako náhle to začnú pýtať ľudia od všetkých bank, padne celý systém. To znamená, ja sa chcem hostia opýtať, čo si on o tomto myslí a že v tomto kontexte, e, lebo zachraňujeme my svoju kožu. E, keď padne USA, padneme aj my. Bohužiaľ je to tak. Padne aj Čína, padnú aj Rusy, lebo je to prepojené, tá globalizácia hm. je proste taká, že či v tejto situácii predsa len nejedol. Nie je, nemá, nemáme sa správať tak, že proste jednoducho nemôžeme tým Grékom nič darovať zadarmo. E, to znamená, že správať sa naozaj ako hospodár. To mm. je mhm. všetko. Ďakujeme. Majte sa do počutia. No, pán Vidlák. Počkajte, už sa e, počujeme. Prosím? Už sa počujeme, chvíľu sme sa nepočuli, jo, jo. už je to dobré. Um, no, já si především myslím, že řekům uh, nikdo nic zadarmo nedal a že, eh, jak už jsme tady se bavili celou dobu, že opravdu tam eh, o tu pomoc jim nešlo a že tam šlo hlavně o mm, to, aby zachránili sami sebe ty banky, které tam nainvestovali. Teď třeba ekonomka Ilona Švihlíková říkala, já, to je docela taky zajímavá informace, že Řecko se často kritizuje za to, že dávalo velké prostředky na sociální výdaje a zapomíná se na to, že Řecko mělo obrovské vojenské výdaje, ze kterých hmm. profitovaly Německo a Francie. Tak. Jo, to znamená, to je taky docela důležité si uvědomit, že oni tam prostě rvali ty peníze s nějakým cílem a tím ten cíl rozhodně nebyl pomoc Řecku, ale pomoc sobě sama. A tak já jako nemám pocit, že by někdo tomu Řecku jen tak dával peníze, tam jsou úroky, tam jsou obrovské uh, obrovské eh, obrovské sumy, které jdou do těch bank jako úroky, takže já, já si nemyslím, že by se jim nějak eh, extra dávalo něco zadarmo. Skúsme eh, ďalší telefonát a potom sa ešte k tejto otázke môžeme vrátiť, ale aby teda posluchovač dlho nečakal na telefónnej linke. Dobrý večer. Hm? Dobrý večer, Jozef. Nech sa páči. Môžeme? Áno. Ja by som sa chcel osťa opýtať a vás, Boris, či ste niekedy počuli niečo ohľadom mena Serge Manast, a ktorý e, proste robil nejaké toronské protokoly. Ja a, nie, ja som nepočul, ja sa priznám, že neviem, o koho a píše, ide. A píše, a píše v nich, že tri teda najväčšie organizácie, a to sú banky, e, potom potravinové koncerty a energetické koncerny, ktorí každých 5 rokov sa sú to vždy 6 e, a 6 a 6, čo mhm. znamená asi 666. Schádzajú sa každých 5 rokov a každých 15 rokov robia stratégie. A on, ten, ten Manast, e, on to napísal v nejakých 15 bodov a tam sú proste rozvraty, uh, posilniť spoločné zábavy, manipulované generácií, e, homosexualita a tak ďalej, potom do národných štátov vliať e, chaos a proste tak, či ste niečo o tom počuli. Taká malá otázka. Nie, nie, ja, som nepočul, neviem ako host, ďakujeme do počutia. Ja to taky neznám, bohužiaľ. Čiže nepoznáte to, dobre. Uh... Ale rád sa na to, rád sa na to podívam. Jako zaujalo mě to jméno, takže si, na, takže si pak toho manasta najdu skúsite to dohľadať. Dobre, to my by, sme mali, my by sme mali teraz asi za dve minútky končiť, ale pozerám, že máme tu aj nejaké maily, aj teda poslucháči nám volajú, tak ja by som navrhoval, ak sa teda neponáhľate, že by sme ešte chvíľku potiahli, ak nemáte teda nič proti a nemáte nejaký program už pripravený ještě? nemám, nemám nic proti, jenom ještě než budeme pokračovat, tak eh, bych ještě připomněl, že právě ty věci, o kterých jsme se tady bavili, o tom Řecku, o Mm. minule o té Ukrajině a to tak, že o tom ještě taky podrobně píšeme vlastně v, v šifře teďka na obálce právě budeme mít, eh, jsem chtěl taky říct, eh, že tam budeme mít takovou jako německou, nebo respektive chobotnici takovou, jak se noří z moře a má kolem sebe německou vlajku a socha mm, té Afrodity na pláži má takhle jako v ruce ochy a budeme se tam právě zabývat eh, Řeckem asi ve třech článcích z různých úhlů a ještě tam k tomu řekneme docela dost. Tak eh, a stejně k té Ukrajině, tam jsme mluvili třeba v tom třetím čísle, takže pokud by si ještě chtěli to přečíst, tak můžou samozřejmě u nás. Já jsem tady o tom jakoby hodně mluvil, ale hmm. čerpám i z těch svých textů, tak eh, kdyby si to pak chtěli ještě všechno přečíst, tak určitě si to můžou objednat přes ten náš e-shop, takže si trochu tady ještě udělám reklamu. Dobre, to je v pohode, to si môžete samozrejme. Uh, chcel som pozrieť, aha, tu je ten mail od Petra, ktorý píše takúto vec, že myslí si host, my teraz ako lavírujeme medzi dvomi témami, medzi Gréckom a tými imigrantami, samozrejme môžete sa vyjadrovať k obi dvom témam, či už teda telefonicky na čísle 048 381 0101 alebo teda mailovo na studio zavinač slobodný vysielač.sk. Peter sa pýta zase pre zmenu na otázku imigrantov a pýta sa takúto vec, že myslí si host, že naša polícia, prípadne armáda je v stave, aby odolala útoku CCA 500 ozbrojených islamistov? Tú otázku on zrejme pýtal sa na našu armádu, ale tak skúsme vašu tiež, Česku, lebo tak predpokladám, že až tak tie stavy slovenské nepoznáte, v akom si je, ale že tak skúsme tá naša Česko-Slovenská, však je, veľké rozdiely tam hádam nejaké extrémne nebudú, že či je teda v stave odolať takémuto prípadnému útoku nejakých 500 ozbrojených islamistov? No, to si netroufám odhadovat, ale trošku v této souvislosti mě napadl eh, jeden vtip, který jsem slyšel nějaké takové scence jednoho českého komika, kdy říká, že eh, na tu naši, naši armádu, že si troufne parta šestiletých um, hrantů s prakama. Tak, uh, tak nevím, <laughs> co je na tom pravdy, takhle ostrým testem ještě neprošla, ale mm, trošku trošku bych se jako bál, kdyby došlo na nějaké lámaní chleba, v jakém je stavu. Vím, že máme nějaké te elitní oddíly, které třeba obstály někde eh, nebo asi fungovaly dobře podle teda těch měřítek, <laughs> jak, záleží z jaké strany se to, se to vezme, hmm. ale jakože fungovaly v těch eh, bojových operacích, ale co se týče armády jako celku, tak si pamatuju, jak se přesouval jednou z Moravy do Prahy nějaké transportéry a asi tři se rozbili po cestě, ne. to nevím, jak to dopadlo. <laughs> ono sa hovorí o tej, to... o tej armáde tak vaše, ako aj našej, že to je taká armáda na mierové časy. Viete, že ona, ona ako funguje nejako, aj že to ide, aj, aj nejaké tie veci majú, aj nejaké úspochy, ale že to všetko funguje len kým je miera, že keby už niečomu došlo, že tam sa ukážu obrovské rezervy. A... <laughs> No, česká armáda fungovala skvěle, co se týče uh, těch různých zakázek zbrojních. Tam myslím, že tam se točili obrovské peníze, tak tam to fungovalo, myslím, perfektně. Mm. A teraz, že Tatrovka zase sa začala nejako zmáhať vaša, práve vďaka tomu, že teda tie vojenské vozidlá začala nejako zase vyrábať. A mali sme poslucháča, nevydržal, však eh, chvíľočku tam vydržte, ak sa dá číslo 048 381 0101. To je číslo, na ktoré nám môžete volať. Sme sa trošku rozhodli s pánom Vidlákom, že potiahneme túto reláciu. Kým teda bude zo strany poslucháčov záujem, kým sa budete pýtať otázky, či už to teda bude súvisieť s Gréckom, ktoré sme rozoberali v tej prvej časti našej dnešnej relácie, alebo sa skôr pýtate niečo na islamistov, ktorí, alebo teda imigrantov, ktorí sem e, smerujú, tak e, kým bude záujem, tak samozrejme budeme na to nejakým spôsobom reagovať. Či už teda mailovo na studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo na telefónnom čísle, ktoré som vám pred chvíľou povedal. Marek nám napísal, naša smotanka z bratislavských kaviarní sa nás snaží nahovoriť, že jediná možná pomoc ľuďom z vojnových oblastí je, že si ich nasťahujeme k nám domov. No ale ak budeme pomáhať utečencom, ktorí prídu do Európy, tak im pošleme jednoznačný odkaz, že sa postaráme o vás, ale len o tých, ktorí poprvé nazbierajú tisíce dolárov, po druhé podporia týmito peniazmi organizovaný zločin, po tretie budú riskovať svoj život pri plavbe do Európy. No, mne to až také solidárne nepríde, oveľa lepšie riešenie mi príde vybudovať tábory v ich krajinách alebo v susedných krajinách, iba tak môžeme pomôcť aj chudobným, raneným, chorým, starým a podobne a s radosťou podporím takýto projekt. To je samozrejme zaujímavá myšlienka, ktorá nie je prvýkrát zverejnená. Toto už mnohí ľudia hovoria, že vlastne ak chceme nejakým spôsobom riešiť tú vlnu imigrácie, takže v prvom rade sa treba zamerať, a vy ste to vlastne asi tiež spomenuli, pán Vidlák, že v prvom rade sa treba zamerať na tie domáce krajiny, kde tí utečenci teda odchádzajú že teda nejakým spôsobom nepodporovať rozvrat ich krajinách, ale zároveň teda je aj otázka vážna tých budovaní záchytných táborov, teda ešte priamo na týchto územiach u nich doma. Do akej miery toto vidíte reálne, že by sa povedzme na toto dali nejaké peniaze, možno aj zo strany Európskej únie, že by skôr e, miesto toho, akože tých imigrantov prijíma a vynakladá na to obrovské zdroje financií, že či by nebolo možno ďaleko efektívnejšie a lepšie a, a pre nás aj možno bezpečnejšie Proste radšej tie peniaze, tie obrovské zdroje príjmov, e, teda výdavkov a presmerovať na výstavbu nejakých záchytných táborov priamo tam u nich, doma, respektíve v týchto krajinách, z ktorých teda oni utekajú. No to asi hodně záleží na tom, odkud utíkají. Pokud třeba utíkají ze Sýrie, tak uh, tam uh, by asi úplně nejefektnější bylo přestat tam podporovat válku. Hmm. Uh, tu jako ne, to bylo samozřejmě uměle vyvolané, o tom jsme psali taky uh, spoustu článků už uh, v šifře, i dřív jsem, dřív jsem o tom psal, protože to, to jako mi to přijde úplně, úplně smutné, když vidím nějaké uh, lidi ze Sýrie, kteří uh, odtamtud utíkají, když ta země normálně fungovala. A pak tam někdo, eh, ať už Saudové nebo Katar nebo Spojené státy posílají miliony dolarů a ne na pomoc tomu prezidentovi, aby těm teroristům, kteří tam proti němu bojují, tam bylo 80 eh, různých eh, skupin z celého světa, žoldáci, všechna chamrať, kterou kde se brali, tak tam bojovali proti, proti normálně syrské armádě, tak místo, aby se podpořila ta syrská armáda, aby je spacifikovala, tak se dávali peníze těmhle těm, e, teda samozřejmě oni mu říkali, že podporují syrskou opozici, ale to ano. žádná opozice nebyla. Ano, to je umírněná opozice. Umírněná opozice, ano. ale umírněná opozice e, mimochodem sedí už několik let v syrském parlamentu a syrská opozice má třeba i křesla ministra pro národní usmíření a to, co vydávají uh, média za opozici, tak uh, jsou teroristi. Hmm. No Takže ano, to jasný. asi jako těžko můžeme se bavit o tom, jak tu situaci řešit, jestli budovat někde tábory, tak první řadě by to chtělo asi přestat, pod, eh, přestat tam válčit. Jo. Hmm. Tak som kde si čítal taký článok, rozhovor, že ako je to vlastne s tou umiernenou opozíciou v no. Sýrii, doslova to tam tak popisoval človek, ktorý tam žije, respektíve pôsobí, že stačí, že si oholíte bradu, a už ste skrátka umiernená opozícia, že keď nie ste ten klasický tým osným so samopalom v ruke, ten teda terorista, ale si tú bradu oholíte, tak už vás bude Západ považovať za umierneného, už vám dá aj zbrane a môžete ísť bojovať proti Asadovi. Ale že takýmto spôsobom vlastne v radoch akoby umiernenej opozície bojuje obrovské množstvo vlastne teroristov proti Asadovmu režimu. A já pořád nechápu, prom, promiňte Boris, že já potom skáču, ale jenom nechápu, proč eh, Západ tak strašně řeší Asada proč bojuje pořád proti Asadovi nebo proč podporuje ty, kteří bojí proti Asadovi a proč prostě nepomůže Asadovi, aby proti němu nebojovali teroristi. To mi fakt Ale viete, že eh, táto otázka, a viete, že táto otázka nejako vrta hlavou aj mne dosť dlhú dobu. Ja som myslel, že vy mi pomôžete s odpovedou na to, ak teda sa všeobecne deklaruje tu na západe, že teda jednou z najväčších hrozieb dnes svetového rozmeru je islamský štát, ktorý momentálne vyčíňa teda na spomínanom území Sýrie a takisto aj Iraku, tak potom mňa zaujíma, že keď je to teda taká obrovská hrozba a jedným z tých, ktorí proti tejto hrozbe teda evidentne bojujú, je aj armáda Bašara Asada, tak tiež si kladem otázku, že však nemusíme my toho Asada mať nejak veľmi radi, ale však keď bojuje proti tejto globálnej hrozbe, ako sa to teda vykresluje tu na, na západe, tak prečo teda my bojujeme proti tomu, kto bojuje proti tým islamistom, ktorí sú aj pre nás samotných hrozbou, že to je také nejaké celé zvrátené, ja som si myslel, no. že vy mi s tým pomôžete, a že vy proč máte je, na to a, odpoveď. A proč, a proč je platíme, že jo? No a prečo ich platíme, že, že to je také, také nejaké mhm. zvláštne, že že však e, tak, tak bojujeme teda proti tomu islamskému štátu, alebo nie, tak ak no, proti no, němu bojujeme, tak potom prečo podporujeme? No, kdybychom, e, oficiálně ano, ale kdybychom asi proti němu bojovali e, doopravdy, tak by zřejmě jsme ho porazili, že? Kdybychom společnými silami dali všechny naše demokratické síly dohromady, tak by žádný islámský stát nemohl fungovat. No, je, to, tiež, to je tiež taká vec, že vlastně zase tie čísla sa iste samozrejme rôzne, ale to, ten islamský štát to nie je proste, že niekoľko stotisícov armáda, to sú desiatky tisíc ľudí, čo samozrejme zase nie je tak málo, ale keď to porovnáte s tou obrovskou, ja neviem, globálnou armádou, keby sa štáty spojili, tak to je proste nič, to je nejaká kvapka v oceáne, Takže to také zvláštne, že ako je to mm. možné, že tu 10 tisíce ľudí proste vytvárajú takýto obrovský, nie, nie, že strach na jednej strane, ale že aké majú obrovské územné zisky, ako takýchto pár tisíc ľudí proste môže E, porážať armády, vybavené, vyzbrojené, několikonásobně no. větší. Může, že... může úplně jednoduše, když, mohli, když mohlo 19 uh, al přemoct uh, vzdušnou obranu Spojených států a třemi letadly se střelit dva domy, tak uh, si myslím, že islámský stát může určitě taky mít takové zázračné úspěchy. Hmm. Máte tu otázku teraz takú z trošku iného súdka, sa pýta Mišo, že ahojte, mám otázku na hostia a neberte to vzlom. zlom ale zaujíma ma názor hostia ako vydavateľa časopisu, e, tak zaujíma ma váš názor na konanie Tibora Rostasa e, v podobe cesty do Ruska. On ako vydavateľ by išiel do podobnej spolupráce? Tak toto je otázka od Miša. Na úvod sa vás musím spýtať, že, že predpokladám, že poznáte Tibora Eliota Rostasa, ktorý funguje u nás na Slovensku, teda v rámci časopisu Zemavek. Poznáte? Znám, samozrejme. Dobre. A viete o tom, že teraz bol nedávno v Rusku? Vím, a poslouchal jsem to na slobodném vysílači a docela jsem se u toho bavil, co se kolem toho strhlo. No a do, tak to je výborné, že teda ste v tejto veci zorientovaní. No a teraz sa spýtam Michal tuto, že, e, že, že ako to teda vy vnímate, toto jeho konanie, to je prvá otázka. A potom tá druhá otázka znie, že, že vy ako vydavateľ by ste išli teda do podobnej spolupráce, tak skúsme najskôr, že ako vy sa stavete k tomuto jeho konaniu. No, ehm, mne zaujalo to, eh, já jsem poslouchal tu relaci, kde se tam s ním hádal ještě Noro a, mhm. eh, a přišel mi, a, eh, já jsem teda osobně se s ním nikdy nepotkal, s Tiborem a jenom jsem samozřejmě věděl, že vydává Zema věk a, a že má ještě další projekty, ale takhle mě docela zaujala ta jeho, řekněme, Eh, hysterie, nebo jak, jak, jak, jako reagoval. To bylo to první, co jsem z toho měl za dojem, že místo nějakého věcného prostě pohledu a vysvětlování, tak tam bylo spousta emocí a tak jako to na mě nepůsobilo úplně, úplně důvěryhodně. Ale t, jako já, eh, mě, mě, mě, tam byl blízký ten Norův pohled, jak mu říkal, jako, že tam jako jeď si kam chceš, dělej si co chceš, ale nediv se, když potom se to třeba někdo jako dozví, že pak s tím eh, třeba má problém, nebo se ptá, jo, takže ono tam jako jednoznačně, já bych to vůbec jako neodsuzoval, že někde, mně, mně to přišlo docela taky nafouknuté, že někde prostě mluvil v Rusku o něčem tam debatoval, ale tam spíš asi možná měli ty čtenáři problém s tím, eh, řekněme, co tam, co tam dohadoval, nebo jak tam, co tam konkrétně říkal, než že tam byl, nevím. Mm-hmm. Zas tak do detailu to neznám, já jsem neslyšel celé to video, nebo celé to, co tam říkal v tom Rusku, ale tam, tam to, se, to, to, to si asi eh, posluchači zhodnotí sami. Ale pokud se týče té druhé části otázky, tak um, jako já nevím, jako, jak, do jaký spolupráce, nebo co bych přesně, eh, co, co přesně měl na mysli, a eh, jako do jaké roviny, jestli jako obecně s někým spolupracovat, nebo tak. Já osobně, kdyby mě třeba pozvali někam na přednášku, hmm. A kde bych měl mluvit o tom, eh, jak třeba vydávám ten časopis, nebo jak jsem se trhl od toho mainstreamu, nebo jak si jak vidím činnost médií, nebo jak, jak fungují česká média, tak bych eh, vůbec neměl problém o tom mluvit, ale normálně bych asi to dal třeba jako na Facebook, nebo bych o tom napsal, že jsme na tom byli pozvaní. A po, Respektive, že, že se tam chystáte. Že se tam chystám, mm-hmm. a, tak eh, to asi jo, protože pokud to bylo takhle oficiálně, on říká, že to netajl, tak eh, mně by přišlo dobrý naopak říct, jako hele, jedeme tam, pozvali nás, jsme skvělí, tak tam jdeme říkat o tom, jak mhm. bychom mm-hmm jak bychom to všechno, eh, jak bychom to všechno změnili, ale zase on tam říkal druhou věc, jo, a to já nevím, do toho nevidím, že to nechtěl říkat schválně, protože jako i z hlediska nějakého jako konkurenčního boje, nebo tak to já nevím. Jako on to tam vysvětloval v, v tom slobodném vysílači, tak to třeba může mít taky jako nějaké opodstatnění, jo? Mm. ale jak říkal zase Noro, tak těžko se pak divit, eh, když třeba ty lidi chtějí vědět o tom víc a nebo jsou pak třeba překvapení, tak eh, tam je třeba to zase pak jako uvést nějak na pravou míru a nějak si to obhájit. No. To, hey, už, môžeme je, to už ešte, je pak na něm. Můžeme se ještě k této téme vrátit, ale máme někoho na telefónnej linke, tak aby dlho nečekal. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je. je eh, Jan Cibolám zo Škandinávie. Veľmi celkom sledujem už 8 rokov v Škandinávii a akurát počúvam eh, o tejto, čo sa robí s týmito uh, moslimami. A ja tu mám do kamarátov a ja, ja, o tom rozprávam, ale ja si myslím, že to je o tom, že aj títo, čo tu žijú, e, či si je to Líbia, Sýria, e, e, Irak Irán, Kurdistan tieto štáty, mm-hmm. je to o tom, že sa nevedia podeliť ten štát s tými ľuďmi, lebo to začalo, dá sa povedať, až po Brelíkovi, čo urobil v Norsku, že dal znamenie, že prídu takí ľudia, že čo budú robiť, že budú strieľať. A vlastne to o, pre prerýchov to vôbec nebolo a začalo to až po prerýchkovi e, po Guadáky i sami a začali to takéto veci robiť, hej. A on aj oboznamoval, že ak e, nezastavia toto, tak prídu takíto páni a budú to robiť. A, tak e, ako to tak aj sledujem, a je to aj mal pravdu, čo urobil a nikto ani nepočúval a potom to takto ukázal, že treba to zastaviť a dať tým ľuďom v tom štáte alebo tí, čo tam vládnu. Lebo ja poviem také len štát Norsko. Je to maličký štát, ale tu sa ľudia mať každý, či to je Iračan, či to je Libičan, či je Somalec, to sa má dobre. Oni dávajú znamenie do svojej krajiny, ako sa to majú dobre a uh, automaticky uh, e, tieto štáty tiež majú bohatstvo, to je čierne zlato. A nevedia to dať, dá sa povedať, automaticky vzniká už nejaký rozvoj. Začalo to posledné dva roky sa o tom bavíme, ja som žijem ale počujte, ja vám, vám trochu pre, preruším, že ja už neviem, že či neotvárame strašne veľa tém naraz a že či bude vôbec ja pán Vidlák schopný ale, na to zareagovať. <laughs> Tu, tu, áno, tu im dokončím to, Dobre. Že, Ja to skúsim skrátiť, čo ste povedali, ďakujeme do počutia. Poslucháč zrejme poukazoval na to, čo tvrdia aj mnohí dnes, ja neviem, sociológovia najmä, že v tejto našej momentálnej spoločnosti, a to sa teraz nebavíme vôbec o Slovensku ani o Čechách, ale skôr globálne v spoločnosti, práve vplyvom toho, že tu momentálne máme, ja viem, že to slovo často používam, ale je to proste pravdivé slovo, že tu momentálne máme liberálny kapitalizmus, tak ten vlastne zo sebou prináša také synergické efekty, alebo také dôsledky, dopady, že postupne sa proste majetok väčšiny ľudí koncentruje v rukách menšiny. Že nakoniec to je, to je proste normálne vyústenie takéhoto spôsobu fungovania e, ekonomiky, že vy vám, vám proste tie zdroje postupne utekajú z rúk veľkej masy do vreciek pár jednotlivcov. Že to je vlastne ten konečný efekt celého toho liberálneho kapitalizmu, že čím vy tých peňazí máte viacej, tak potom sa to stále viac a viac roztáča rýchlejšie a potom tie peniaze stále rýchlejšie odtekajú od tých chudobných vám do vrecka. No a poslucháč hovorí, že, že toto je, akoby tak som to vycítil, že toto je vlastne ten celý problém všetkých týchto konfliktov, že jednoducho je to ako keby do, do, eh, dôsledok toho, že jednoducho uh, sú tu tie obrovské sociálne rozdiely, tie, ako to hovoria sociológovia, sa roz, tie nožnice stále viac a viac roztvárajú medzi tými, ktorí nemajú už pomaly nič a tí, ktorými sú super extra extrémne bohatí. A že teda pre neho, on to tak jednoduchšie povedal, že pre neho teda dajme ľuďom pôžitok, dajme ľuďom akoby znova pocítiť, že majú hodnotu, dajme im opäť, ja neviem, či teraz konkrétne peniaze, ale skrátka, aby, aby aj oni mohli nejakým spôsobom fungovať v tomto svete a že toto by mohlo akoby urovnať tieto spory, ktoré tu dnes na, na svete sú. Tak bolo by toto riešením? No, tak uh, eh, řešení by třeba bylo, kdyby uh, kapitalismus se stal kapitalismem a fungoval nějak jako normálně. To by možná taky pomohlo, ale to, co teď tady je, tak to ani, asi ani není kapitalismus, to je spíš nějaký korporat, korporatokracie, nebo jak, jak by se to dalo nazvat, protože tam, eh, tam to vůbec není výsledkem toho, že ti, eh, že jak by to mělo být, že třeba ti šikovnější jsou bohatší a ti eh, méně šikovní jsou chudší, tak takhle to není, ale spíš ten, kdo si, řekněme, třeba přidělí víc dotací, tak je bohatší, nebo ten, kdo ukradne víc, víc tak je bohatší, tak samozřejmě jako nefunguje a fungovat nemůže, ale otázka je spíš, jak by se to dalo řešit, protože ti lidi, kteří ten systém řídí, tak eh, přece jako nechtějí, aby hmm. ty lidi, ostatní měli nějaký požitek. Tam ten problém je v tom, a my o tom hodně píšeme i v tom našem časopise, že to nejde jenom o ekonomiku nebo politiku, ale o to, že je třeba pochopit myšlení těchto těch lidí, jako je třeba u nás eh, eh, nejmenovaný ministr taky třeba slovenského původu, Aha. ktorý... No, ktorý... Sme, sme ho tam poslali, nebo... <laughs> Že... No, já si, já si myslím, si že to, bylo, že to bylo trošku nefér od Slováku, že vy jste prostě už ho měli plný zuby, tak jste ho poslali nám a to, to, to jsem trošku zklamaný. Veď čo, ako my jsme ho tu velmi nějak ani, ne, podle mě nepoznali, on tu nějak velmi nevyskokoval na Slovensku, aspoň taky já mám ten pocit, eh, že... Já nevím, ale nebylo to od vás úplně hezké. <laughs> <laughs> Eh, a, ale e, tak e, prostě, že někteří lidé, nebo jako spousta lidí, nebo možná dokonce většina lidí, e, prostě neumí zacházet s penězi. To znamená, oni, když pokud ty peníze se stanou vaším cílem a nejenom prostředkem k nějakému fungování nebo k tomu, jak přežít, tak jich nebudete mít nikdy dost. To znamená, že ten váš cíl, jako dobře, řekněte si, vydělám milion, dobrý, jenže potom vyděláte milion a řeknete si, ale co kdybych měl 10, pak, eh, pak to roste a v podstatě pokud tím konečným cílem jsou peníze, tak nikdy nebudete mít dost, tak, se ta, mm, tak toho cíle nemůžete nikdy dostáhnout, protože se pořád posouvá v čase. Pořád se posouvá, posouvá, posouvá, takže jdete do nekonečna. To víc, víc, víc, ani 100 bilionů nebude stačit. A to je ten problém. Jako ten problém je v tom, že uh, to, co dělají ty eh, nejbohatší, tak je, že úplně eh, to prostě vedou k destrukci, protože by pro, pro další moc a peníze prostě klidně vyvolali třeba válku. Hmm. Poďme na ďalší mail, ktorý sa týka teraz pre zmenu Grécka. Tak, ohľadom tej možnosti v spoury občanov v Řecku, tak ste sa dříve bavili, to možná bude častečne pravdivé podľa súčasných správ hlavního proudu. Protestujúci, ktorí ve stredu v centru Aten demonstrují proti chystaným reformám, začali večer na policisty házet zápalné lahve. O odpovedi bylo použití slzného plynu, ktorým policisté začali demonstranty rozháňať. V centrum mesta na námestí e, Syntagma se sešlo asi 12 tisíc lidí Protestujúci v dobie, kdy řecký parlament jedná o reformách, ktoré po zemi výmenou ktoré po zemi výmenou za finanční pomoc požaduje eurozóna. E, počkajte, zdvihnem telefon, počkajte na linke. E, s reformami protestujúci nesouhlasí, podle průzkumu je ale 70% řeku pro schválení podmienek dohody. Protesty pro, e, proti reformám sa v zemi konali hlavne za minulé vlády, poté co se v lednu k moci po voľbách dostala levicová Syriza, byli vzácné. Dále pak další aktuální správa z mainstreamu. Řecký parlament ve stredu řeší reformy. Ich přijetí si žáda eurozóna výměnou za ďalší penežitou pomoc ve výši 86 miliard eur, asi teda to je 2,5 biliónu korún. Hlasovať o přijetí se bude až v noci. Premiér Cipras večer pohrozil, že rezignuje, pokud návrh nepodpoří všechny Poslanci jeho strany Syriza hlasovanie o reformách spojil s hlasovaním o dôverie jeho vláde. Áno, tak toto napísal Tomáš. E, to je pravda, ja som túto informáciu zachytil dnes tiež, že teda už ľudia v Atenách sa búria. E, dostaneme sa k tomuto, ale dáme teraz priestor poslucháčovi a jeho otázke. Dobrý neskorý večer vám prajeme. No, dobrý večer. Jo, skús, Petr skúste dá ako hlasnejšie do toho telefónu, lebo už vás mám naplno a slabúčko vás počuť. Áno, áno, no, no, je to lepšie? Je to lepšie. Dobre. Ja, ja, len, ja len k tej téme, že čo tam vy rozoberáte, ja, mne, mne, mne to tak prišlo teraz tak, taká myšlienka, že, že, že taký prúd do hlavy, hej, že vlastne, že celá tá, celá tá by som povedal, menová nejaká, ne, že reforma alebo deforma, alebo ja neviem, ako to nazvať, že aby to, aby to bolo spravodlivé, že malo by to byť, ja neviem, naviazané na veľkosť topánok alebo, alebo, alebo na váhu, viete, že, že kto, kto aký majetok môže vlastniť. Ale jedine vtedy to bude spravodlivé, viete, lebo však, však nikto si neobuje topánku 20 keď, keď, keď mu stačí osmička. No a a teda, že čo? Lebo to tomu ja nerozumiem, ale už aj veľa hodín je, tak ja môžem ešte nedochádzať už v tomto neskorom no, no, čase, no, no, že čo? vy, vy ste pred chvíľočkou rozprávali o tej no. spravodlivosti a no. nespravodlivosti a o tom kapitále a proste o týchto veciach. Ja, ja len toľko, že k tomu, že to, to je ako tak berem troška tak od, odviazané, hej, že, že vlastne, že, že, že tá spravodlivosť vlastne vo svete tej ekonomiky proste, že, že musí byť na niečo normálne naviazané. No, no áno. Viete? To hej. Viete, že ja, ja, ja, ja, ja sa už toho smejem, že tak na veľkosť stopánok alebo na váhu človeka. Že ja, aj tak, že, aha, jasné, to bolo Viete, tak ironické. Že, že, že, že keď si kúpiš väčší oblek, oblek, tak ti nebude sedieť, lebo však, však, však ty máš toho také, alebo, alebo máš novú takú, no tak, tak nebudeš nosiť 20 topánku. Mm-hmm. Viete? Hey. To, to, to, ber, berme to ako odviazané, troška to ako obvesené. Jasné, už teraz tomu áno, rozumiem. No. Dobre. No, tak, dobre, tak, tak majte krásne. Ďakujeme dobrú pekne. Nie, dobrú noc, ale príjemnú reláciu. Majte sa pekne, ďakujeme. No, ale to je ako dobrá otázka v podstate, že keď chceme hovoriť o nejakej, ja neviem, ekonomickej, sociálnej spravodlivosti, na čo konkrétne by tá spravodlivosť bola nadviazaná, akože naviazaná, od čoho by sme ju odvádzali, aby sme teda mohli povedať, že áno, toto je sociálne spravodlivé, toto je Jednoducho viete, že ja tomu poslucháčovi síce to povedal tak ironicky, ale v podstate rozumiem, že na základe čoho vy jednoducho to by ste... Aj keď teraz v tejto chvíli samozrejme už lietame z témy do témy a už sa nevenujeme len tým dvom, ktoré sme avizovali, mm-hmm. ale však dobre, keď sa pýtajú poslucháči, tak aj o tom môžeme diskutovať. Na čo teda naviazať tú sociálnu spravodlivosť, aj keď to je naozaj veľmi ťažká otázka, ja nečakám, že mi tu teraz dáte na to odpoveď okamžite, ak sa teda na to necítite na odpoveď, tak nemusíte odpovedať, ale len tak, že... Ale jo, tak eh, to je docela dobrá otázka. Mě, tyhle, ty, mne tahle témata nebo tyhle ty filozofické otázky dost zajímají. A právě, jak jsem říkal, že nepíšu jenom o té politice, ale i o těch eh, třeba i duchovních věcech nebo o tom, jaký jsou lidi hodně, tak eh, mně tohle přijde jako super otázka ale e, s tou odpovědí to bude asi trošku složitější, protože recept na to není a, to je z jednoduchého důvodu. Ať uděláte jakýkoliv systém nebo jakýkoliv, jakékoliv nařízení nebo jakkoliv to krásně naplánujete, tak vždycky to ztroskotá na jednom a to jsou, to jsou lidi, to je lidská povaha. Vždycky, eh, to je jedno, jestli bude komunismus nebo kapitalismus nebo něco jiného, ale dokud ty lidi trošku eh, nezmění sami sebe, tak, eh, tak to nikdy nebude moc fungovat. Že to je prostě zakořeněný ne v tom systému, ale v tom, jak se lidi chovají. No dobré, tak potom to by vlastně stačilo nějak změnit to chování lidí, ne? A už by to fungovalo. No, no právě, no. že to se změní jenom tak, že se začneme uh, uh, zajímat i o to, co děláme my sami, protože eh, jako nevěřím tomu, že by mezi námi byl někdo, kdo už má všechny problémy vyřešené a jako všechno dělá dobře. To znamená, ono je vždycky dobrý nadávat na nespravedlnost a na to, co dělají, co dělají politici a co dělá, že soused je špatný a manželka je špatná. A jenom já jsem dobrý. Hmm. Jo, takže ono potom, kdyby člověk se trošku na sebe podíval a na to, jak to třeba on má s penězi. Protože hodně často, já nevím, aspoň v Čechách, ale věřím, že je to taky na Slovensku, tak uh, jako spousta lidí sedí v hospodě a nadává a říkají prostě, já bych těm uh, podnikatelům, já bych těm politikům, já bych jim všem sebral majetek, my tady dřeme od rána do večera ale on si neuvědomuje, že když eh, třeba pan Babiš by, eh, jak teď uvažuje, kdyby sebral všechen majetek živnostníkům. Eh, no ale vy jako jste vole jaký zaťažený na toho Babiša, tak, sami bude, vidí. Tak, bude moc, <laughs> tak bude moc ten člověk pak sedět u toho piva, když ten člověk mu dává práci. To znamená, ono je vždycky dobrý se dívat na to, nebo vrátím to, jak by se choval takový člověk, třeba ať si zodpovíte tu otázku, jak by se choval, kdyby on byl ministr. Jako já se obávám, že by možná taky kradl. Vy ste, pravím, vy ste nejako zaťažení na toho Babiša. Čo vám tak vadí na ňom? Tak taký a dobrý to... minister, však pozrite sa. Ja ja som zatížený na všechny lidi. A počkajte, ktorý... však, po, počkajte, že on je minister financí u vás, ale to presne nesledujem. No, minister financí. Financí, no tak koho vy si viacej môžete prijať ako ministra financí, ako miliardára? Čo hádam, nechcete nejakého chudáka tam za ministra financí, ktorý vám bude ukazovať, že pozrite, ja nič nemám, veď ja neviem hospodáriť. Veď to je najlepší minister, ktorý má obrovské majetky, nie? No, že, tak, to je e, výborné. No. Není to podobné, Boris, ako když uh, Michal Sakašvili uh, o míru na Ukrajině. No a ešte k tomu berie uh, peniaze od americkej vlády. Dá ho teraz momentálne to platí. Demokratické peníze naštěstí nejsou uh, třeba nedemokratické. To jsou demokratické peníze, no. to je v pořádku. Dobre, pozerám do týchto. Říkám, že to, no. já nejsem, eh, jenom abych to dokončil, já nejsem zatížený, to byl jenom takový příklad, protože mě vždycky provokují lidi, kteří se staví do té role, že já jsem ten jediný čistý. Jako vši, jak říká tou čes, svoji československou, vši, všichni kradnu, jenom, jenom já jsem čist, čistý. Aha. Jo, tak eh, to vždycky, když někdo takový říká, jako že všichni mají problém, jenom já jsem ten dobrý, tak eh, by lidi měli dávat pozor a neskákat na takovýhle, na takovýhle um, keci. Dobre, skúsime poslednú otázku od Jaromíra. Čo teda navrhujete eh, v prípade imigrantov? Zavrieť hranice alebo ich sem brať? Mm. no, pokud by se jednalo o normální imigranty, to znamená třeba konkrétně ze Sýrie, ty lidi, tam normálně fungovala ta země, tak pokud to jsou lidi, myslím si, že by ty státy měly si e, určit, koho třeba přijmou, koho ne. To znamená udělat nějaké kvóty. třeba potřebujeme ty a ty lidi, tě můžeme nabídnout uplatnění. Potřebujeme třeba počítačové engine, potřebujeme tomu prostě nějak to regulovat, nějak to rozdělit. Tak uh, asi by bylo docela uh, od nás obecké, kdybychom žádné imigranty nechtěli nebo žádné uprchlíky a potom až tady, jak říkal jeden posluchač, až nám sem třeba na, udělají chaos a budeme to potřebovat my, tak by taky budeme třeba potřebovat někam utíct někdy. Takže já bych to jako plošně nezavrhoval, ani plošně plošně neschvaloval, protože zase ty romantické představy těch, jak říkal, té bratislavské nebo pražské kavárny, že si všechny ubytujeme doma a uh, všem pomůžeme a všechno bude fajn, tak uh, samozřejmě takhle to taky nefunguje. Takže najít nějaký rozumnější kompromis. Nejsem jako ani kategoricky pro, ani proti, ale rozhodně jsem proti tomu, aby tady běhali nějaký imigranti s tabletama. E, já jsem o tom třeba o migraci psal léta a vím, že třeba výzum z Větnamu, do Česka stálo 13 tisíc dolarů. Samozřejmě ne oficiálně, jako i s těma všema uplatkama a tak dále. Hmm. Takže jako by mě zajímalo, když někdo utíká před válkou, kde třeba vůbec by vzal na tu cestu. No možno všetko doma predal, čo mal dom a tieto veci, nie? nie? To to Aha, ja myslím, že třeba odešel, protože mu třeba něco zničili, nebo že se tam válčí, tak jako komu to prodal, jako třeba sousedovi, nebo já nevím komu, jo, že Jasně, můžu prodat něco, ale těžko asi můžu potom platit takové sumy třeba nebo si kupovat takovéhle věci. Já nám vycházím z toho, že když někdo utíká před válkou, tak asi nevypadá tak jako ty lidi na těch obrázkách. Takže proti tomuhle druhu migrace samozřejmě jsem, ale plošně proti eh, pomoci uprchlíkům nejsem, ale radši bych byl, kdybychom přestali rozvracet státy, ze kterých pak ti lidé musí utíkat. Hmm. To bylo asi naozaj najideálnejšie řešení, aj keď <laughs> to bude asi práve ten najväčší problém dosiahnuť takéto niečo, že teda, no, lebo, lebo ja som Ale to tiež... o lidi nikdy nešlo, že o, o, jako no. nejde o řeky, tak nejde ani o Syřany, ani nejde o Libice, protože třeba Libie fungovala, uh, to byla nejvyspělejší africká země a fungovalo to a teď je tam středověk jenom proto, že se uh, nejdemokratičtější národy světa rozhodli to tam rozbombardovat. Viete, ja nepoviem nič nové, ja som to už aj viackrát eh, hovoril v iných reláciách a vlastne to známe, najmä tí ľudia, ktorí počúvajú častejšie, že toto som už viackrát hovoril, že mňa čo najviac asi trápi na tom všetkom je, že tí ľudia, ktorí tie krajiny rozvrátili, vôbec nie sú braní na zodpovednosť. A kdežto vidíme, ja neviem, v takých prípadoch ako v Kosove, že tam proste no. tí Srbí, uh, tí srbskí velitelia, od, či, od, či sú to už proste nejakí vojenskí velitelia, alebo štátni politici, aj vysokí politici ako prezident, proste sú súdení v medzinárodnom E, na Medzinárodnom no? súde v Hágu, že, že to je také zvláštne, že oni môžu byť súdení a teraz ja, ja nechcem hodnotiť, že či spravodlivo, nespravodlivo, či si to zaslúži alebo nezaslúžili. Ja sa teraz necítim kompetentný zhodnotiť to, či, si, či to je pravda, není pravda a že, že proste či, či sa tam mali ocitnúť alebo nemali, ale proste išli tam pred ten súd. A teraz, že a prečo, prečo, prečo nejdú pred rovnaký súd proste ľudia, ktorí rozvlátili napríklad mier v Iraku? Keď no. už rovno nie viete za to rozvrátenie mieru, ale tak len pretože napríklad... To sú, pretože to sú demokrati. Ale Srbové, uh, Srbové a Rusové a to, to, ty, sú, ty sú špatní. To znamená Maďaři, ty, ty, všechno, co udělají Maďaři, Srbové, a Rusové, tak je špatný a všechno, co udělají eh, Američani a Němci a Evropani, tak, tak je dobrý. Samozřejmě jako zjednodušuju, ale vemte si, že třeba Medlen ehm, eh, Albrightová, česká rodačka a bývalá ministrině zahraničí Spojených států. A jinak také na Balkáně <laughs> ji říkají třeba jako krvavá bába. Hmm tak e, tá sprivatizovala e, v Kosovu telekomunikační firmu a vydělala tam asi půl miliardy a ten generál Wesley Clark, který velel těm náletům na Srbsko, tak e, ten zase uh, tam chtěl kupovat lignitové doly, takže tam uh, to prostě takhle funguje. A já jsem o tom třeba psal článek, uh, jmenoval se to Poválečný biznis, uh, najdete ho i na webu, ten je tam volně dostupný na našem webu www.časopisšifra.cz, tak tam jsem právě popisoval to, že to nebylo vůbec náhodný, ta, že oni vlastně nahnali tři tisíce mužáhidů, který e, bojovali v Afganistánu pod vedením Usámy bin Ladina. ten měl mimochodem bosenský pas až do své smrti, tak je tam nahnali a ty vyprovokovali válku proti Srbsku a pak se tam, e, pak se tam prostě dělila kořist. Takže takhle to funguje. No. Hmm. Viete, a to je na tomto strašné, že ako ja viem, že je ťažké vyvodiť nejakú zodpovednosť daných ľudí, ale napríklad v tom Iraku by to až taký problém nemusel byť, keď jednoducho tam nás svetoví politici, teda hlavne v prípade tých amerických, presviečali o tom, že teda tam sú tie zbráne hromadného ničenia, že teda sa dám husanej obrovská hrozba premiéra demokraciu. A teraz, že veď za nič iné ich teda nemusíme na úvod súdiť len za to teda, že tvrdili, že tam tie zbranie sú a ukázalo sa, že to bola evidentne zámienka, ktorá je... No. dnes to už ani nie je, viete, že tajomstvo. To bol hlavne plán, že tam šlo ten Irák vůbec neměl s 11. září nic společného a tam šlo o úplně jiné, jiné věci. No ale tak já myslím, že se někdy třeba, nevím, že se dočkáme toho, že by byli ty lidi souzeni. To si myslím, že oni eh, si to sami zavařili jako <laughs> jestli, eh, víte, jak to myslím, že oni tím rozhodně sami sobě nepomohli, když dělají takové věci a tím, jestli je bude soudit nějaký eh, pozemský soud Já nebo to nebude, to, toho... už necháme na nich, Jasné. ale každopádně eh, bych chtěl vyjádřit naději v to, že pokud se ten režim třeba ve Spojených státech, který způsobil tolik řekněme špatností a rozvrátil tolik zemí, tak pokud, tak myslím, že mu dochází dech a že to třeba bude fungovat jednou líp a doufám v to. Hmm, takže vy eh, to vnímate tak, že keď nemusí byť spravodlivosť toto na zemi, tak potom nějaké v tých duchovných sférách by to aspoň teda No já si neumím jako hlavně představit, eh, nebo já si myslím, že ten člověk se tím fakt potrestá sám, že každý si hřeje tu svou polívčičku. Že to hmm. není tak, že mu to jako projde, eh, sám, sám před sebou neuteče. Takže jako aspoň bych to viděl, že ty lidi často cítí křivdu, že jim to prošlo nebo tak, ale já myslím, že ty lidi vůbec netuší, co si tímhle tím způsobili. Hmm. Že, že, že se potrestali sami dostatečně tím, co provedli. No, tak uvidíme. Uh, viete, len, len už to naozaj začína a hovoria o tom mnohí, najmä historici, teda ľudia, ktorí študujú to, čo sa už dialo v minulosti, lebo však sa aj hovorí, že tá, keď poznáte históriu, tak vlastne poznáte aj, aj súčasnosť a viac menej aj budúcnosť a že tie krajiny, ktoré sa nedokázali poučiť z histórie, tak sú odsúdené robiť stále dookola tie isté chyby. A ľudia, ktorí sledujú uh, históriu, hovoria o tom, že Napríklad v prípade Ameriky žiaľ sa opakuje podobný scenár, aký bol v prípade Rímskej ríše, keď napríklad hovoríme o tom, že že dnes, e, ja neviem, americkí politici, prezidenti, vysokí vojenskí predstavitelia nie sú stíhateľní pred súdom. Napríklad medzina, pred Medzinárodným trestným tribunálom sa neobjavil doteraz žiaden americký politik. Žiaden A tak kdo americký... ten soud, ten soud zřídil, že No že, že to máte, oni hovoria, že to je vlastne to isté, ako bolo v, v, v staroveku, keď proste ste chceli súdiť rímskeho vojaka, tak on vykrikol, že civis románus, ja som proste rímsky občan a dovidenia, on proste žiadna jurisdikcia, všetky boli na neho krátke, on mohol byť súdený jedine v Ríme a vodka a nikde inde. Viete, že to sa akoby tak nápadne začínajú niektoré veci na seba podobať, hmm. už tie sú staroveku proste, že je, to funguje. Že... To je pořád dokola, a, ale, je to pořád ale, stejný. Ale pritom je, že je to, aké to veľmi nespravodlivé, že tak dočerta, tak sa tu nehrajme na nejakú spravodlivosť, nerobme tu nejaké trestné tribunály, nerobme tu také veci, že teraz budeme to akože, hej, že sa tváriť, že globálna spravodlivosť, ale všetci budeme vlastne v tichosti tolerovať fakt, že dobre, že všetci, ale my nie. Viete, že my, my Američania, teda nás sa to prosím vás netýka, vy ostatní samozrejme to treba dodržiavať, to je jasné, ale, ale, ale my nie, hej. To no. niečo podobné, však nevedel som, že túto otázku otvorím, ale tak skúsim, lebo tiež je to aktuálna vec, ale dám to až potom, ako si zoberieme poslucháča, ktorého máme v tejto chvíli na telefónnej linke. Dobrý večer. Dobrý večer vzrastá z čace a chápi, e, Práve čítam pravdu. Slovensko a Rakúsko majú podpísať dohodu o migrantov v budúci útorok. Dúfam, som neurobil nekalú reklamu. Ne, a je tu, písané, je tu písané, že základom dohody, ktorá by mala predbežne platiť dva roky, sú výsledky rokovania expertov zo 7. júla a tak ďalej. Prvých 50 ľudí z preplneného azylového centra vtedy a vtedy 200 ďalších a 250, čiže dohromady 500. No. A podľa, toto je to, aj, že zatiaľ, čo samot, e, predmetom spolupráce pritom bude len samotná starostlivosť o migrantov, zatiaľ, čo samotné azylové konanie budú naďalej viesť rakúske úrady. Teda my nebudeme vedieť, kto tu príde, lebo to všetky papiere budú mať Rakúšaci. Čiže no. on tu dotiahne ľudí, o ktorých my nebudeme vedieť, kto to je, pretože predmetom spolupráce pritom bude len samotná starostlivosť o migrantov, zatiaľ čo samotné azylové konanie budú naďalej viesť rakúske úrady. No, však to sa dá chápať tak, že oni ich preklepnú za nás, nie? Však to je dobre. No však áno, to je super teda, fakt. No. To, to, to, to je kretén, teda. Ten, ten, to, to, to, to, Ale... on, on, on, on, on má jachtu, on má jachtu, ja tomu verím, on má jachtu a má na haku. Hm. Chápete? Fakt. No, tak a třeba, třeba ho přeceňuje, třeba o tom nerozhoduje zase tak on. No, ja si nemyslím, že by ty politici tak nějak o ničem rozhodovali. No, pozrite sa, bude pod tým jeho podpis. Tam je o tom, že sa podpíše o to s Johanou Mikolou Reitnerovou, čiže to je Rakušačka, a, a potvrdí to za slovenskú stranu Robert Kaliňák. Ach, jaj, to je... <laughs> Ja. nie, nie si ty no. veľmi spokojný s týmto Kaliňákom. No, no. <laughs> ako, pozrite sa, ja, mám po, ja proti policajtom nemám vôbec nič. Ja by som policajtom dal aj pát 4 tisíc mesačne. Ale chcem od nich jedno. Nech začnú štrajkovať a nech zatvoria hranice a nech to nikoho nepustia. Fakt. Ako, e, pre mňa za mňa nemajú policajti aj 10 tisíc, ale na, nech nás chránia. E, fakt im to nebudem zavidieť, aj keď budem mať iba 300. Hm a chcem ochranu. Pretože mňa nezaujíma štát, ktorý ma nedokáže ochrániť. Na čo platím eh, potom dane? Na čo platíte vy dane? Na čo platíme všetci dane? Keď oni nás ani nechcú ochrániť, oni ešte nechajú Rakúšakov, nech nám tu pošlú koho oni uznajú za vhodné. Čo si myslíte, e, pustia nám tu tých, ktorí sú problémoví, alebo tých, ktorí sú bezproblémoví? Veď viete, akí sú Rakúšaci. Však do Rakúska príde slovenský, čo ja pamätám, tak e, bola jedna správa, do Rakúska prišiel slovenský človek na vozičku, zastavil si auto pre vozičkarov a rakúsky policajti mu dali papuču a ešte keď sa vrátil, tak e, že vraj nemá tú rakúsku značku. a Bol na vozičku a aj tak mu dali pokutu. A ešte dva dní tam musel čakať, kde si chcel. Takže no. asi, asi, asi budeme mať, určite to budú, určite výkvet, čo nám tu pošlu. A ten kreten ani nezoberá od nich papiere, ten jednoducho ich iba zobere a nebude vedieť, kto to je. A ešte hovoria, že to všetko preveria. A ako to preveria? Pretože keď asilové nechajú na Rakúšako robiť, tak u nás nebude nič. No tak Rakúšani si nechajú ty, ty lepší a... No však áno, a do útorku, do útorku máme čas akože, ja to tak vidím. No, ja to som... je brutál. Dobre. Ja to čítam. No, Slovensko a Rakúsko majú podpísať dohodu o migrantov v budúci útorok. Spraví pravda SK. Áno, ale toto je už staršia správa, ja som ju tiež zachytil, ale zachytil som aj to, že sa búria voči tomu ľudskoprávne organizácie, a že jednoducho toto nie je štandardný postup a že sa takýmto spôsobom Rakúsko zbavuje svojich teda migrantov a že to vlastne hádže na plecia Slovákom. Tam, tam boli, boli nejaké protesty ľudskoprávnych organizácií. Pres, priznám sa, nedosledoval som to dokonca, neviem, ako to potom, ako to, aké to malo vyústenie. No, ja si myslím, že sa to zamietlo pod koberec, zaplatilo sa tým ľudskoprávnym organizáciám tak, aby mohli fungovať ďalších 10 rokov a oni budú držať huby a my budeme, a my budeme možno, že fakt mať tie školky vo vzduchu. A fakt ako, že ja e, poviem každému jednomu občanovi, nech si, možno, že tí bezdetní si teraz e, myslia, že to je stranda, ja mám dieťa, mám malé dieťa a nechcel, aby som bol bez dieťaťa. Fakt, ako, myslíte si, že na čo budú oni otočiť? No, potrebujú robiť chaos a oni už sa im to dali pekne. Aj, pekný deň prajem. No. A fakt, pekný deň. No. Aby sme mali tie pekné dni furt. <laughs> Lebo máme ich pekné. Zatiaľ ich máme pekné. No. Dobre, Vidíte, co, co dokáže jeden, co dokáže jeden Kaliňák. To, <laughs> no, to, no, e, to není len Kaliňáková robota, ale on k tomu prispieva, viete, ako keď tí čerti hážu polienka pod, e, pod kotol, tak on je jeden z tých čertov vlastne. Ale je ich tam plno a treba to peklo vyčistiť. Lebo toto oni tu idú robiť peklo. Mne to príde fakt, že keď sa bez papierov, ja, ja nemám ani doklady o toho človeka, jednoducho toto ich ubytujte. Preto ani do hotela vás nepríjmu, aby vás ubytovali. Nie nejakého chapika zo Sýrie, ktoré, o ktorého nemám okrtnutého. Ale však o, eh, oni oklepnutí budú, ale budú preklepnutí v Rakúsku, však no predpokladám, že práve. Eh, tie informácie si budú zdieľať že rakúska policia so Slovenskou, takže asi tam netreba zase vytvárať taký dojem, že vôbec nebudeme o nich nič vedieť, však veď vlastne to, tu... To, to, eh, takto poviem, budeme vedieť presne to, čo budú Rakúšaci chcieť, aby sme o nich vedeli. Nič viac. A povedzme si, Rakúsko-Uhorsko, to tiež nebola sranda a je to len 100 rokov a pán Habsburg a jeho rodina ešte existuje, takže kto vie, čo to tam všetko za tým je. Ah. Aký bordel sa tu chystá. Akože nebudem to rozhľadať, ďalej, lebo to by sme mohli rozvieť fakt, e, ako sme hovorili. No však hej, že aby sme už nešli veľmi hlboko. No. História je matkou múdrosti a e, treba porozmýšľať nad tým, čo sa tu deje. Možno, že len kubikám a možno, že je to, toto, že som to videl, teraz zahľadol tú správu, ale fakt mám dobrú emociu teraz. Hej. To by si pán Kaliňák teraz asi, asi by si to s tými gulami nerozchodil. <laughs> Kaliňaku no, sa teraz čkák momentálne nespí. Dobre, no, ďakujeme ti za tento telefón. telefonát. Pekný deň, pekný deň, v každom prípade, pekný večer, už skôr v tomto prípade, aj keď on tuto poslucháč nám prejde aké veci, prognózy, negatívne a všetko, a teraz, <laughs> že pekný večer vám dajem, to je dobre, aj to páči. No áno, to, to, toto je vravím známa vec, ja som to tiež zachytil, ale vravím, boli tam nejaké protesty zo strany ľudskoprávnych organizácií. Tvrdí sa, že je to len teda dočasné riešenie, keď aj Rakúska strana hovorila o tom, že by tento projekt natiahla možno na nejakú dvojročnú uh, záležitosť. Máme opäť niekoho na telefónnej linke, skúsme ešte ďalšieho poslucháča. Dobrý večer. No, uh, dobrý večer, prajem tu je ešte raz e, Jozef z Viedne. No. Pozdravujem vás ešte raz, áno. A chcem len takú vec povedať, teda, aby ste aj z rakúskej tlače niečo tak jeden utečenec bude stať 4000 eur ročne zhruba. Oficiálne áno. Ale chcem ešte jednu vec povedať. Pán redaktor, vy hovoríte, že rakúska policia si ich preklepne. No. A čo si preklepne, prosím vás pekne? V rakúskej tlači píše Krone Zeitung e, už celé mesiace sa zjavujú správy, že čo si majú preklepnúť? Veď to sú ľudia, ktorí nemajú doklady. To sú ľudia, o ktorých e, rakúska policia nič nevie, veď to tu sledujem. Tu ministerka vnútra Leitnerová už odmieta e, príjmať e, týchto a varuje, že nemajú doklady. Oni nevedia, kto to je. nemajú čo preklepnúť. Takže oni na Slovensku dajú tak či tak neznámych ľudí a v Rakúsku sú tisíce a tisíce, neviem ako to mám povedať, ale ja vám poviem moju skúsenosť tu v metre na staniciach sú tlupy čiernych Afričanov, čo predávajú drogy a nevedia si s nimi rady. Tu sme chodili za náš dom, vo Viedni bývam, za náš dom na vychádzky k, do prístavu. Tam boli tlupy, tlupy 20-30 čiernych Eh, ľudí, chlapov, ktorí tam predávali drogy eh, drogistom Rakúšanom a tri týždne trvalo, než ich rozohnala kriminálka. Každý večer sa tam chodilo a náhodou som tam s obsom bol a videl som tie akcie. To je hrúza. To je hrúza. To Slováci ani nevedia, čo ich čaká tu, čo sa eh, deje, rozumiete ma, tu, sú, tu sa separujú, tu po meste už sa človek aj bojí chodiť do mesta, tu sa v noci striela po uliciach, tu sa normálne strieľa, tu si vybavujú Čečenci medzi sebou vo Viedni. Tu, hm, to vy neviete ani Slováci, lebo nemajú čas na takéto veci, lebo bojujú o, o chleba, o, o, o, o, aby prežili. Ale tu sa dejú hrozné veci na uliciach. Takže ste to vykreslili teraz, si... počujte, ste to vykreslili ako riadnu bojovú zónu túto Viedeň. Ale áno, ale Čo? tak... Uh, eh, sa, že to je miesto pro, pro duchodce. Zase, aby sme tu nevyvolávali ale... nejaké strašné veci, no, tak ja no, vám... Ve... Ja, zase ja vám nechcem, nie, nechcem no protirečiť, ja tam zase ja nežijem, ale... Počúvajte ma, ja no. tu žijem, nežijete tu vy. No veď hej, A jasné. ja tu žijem a ja hovorím to, čo vidím. Ja nerobím žiadnu psychózu. A kto ma aj odpočúva a prídu dnes policajti, môžem im to, oni to vedia. Veď to tu všetko vedia. Rakúska policia, tajné, e, tajná služba, všetko tu vedia. Tu sa tlači denne zjavujú, kde sa v ktorej ulici strieľalo. Tu sa Čečenci si vybavujú účty, tu si vybavujú e, národnostné skupiny, účty a rozumiete ma. Takže ja viem, čo sa tu deje. Ja nehovorím žiadne blúdy. Takže nemôžeme hovoriť, že rakúska polícia si preklepne azylantov a pošle na Slovensko. Nič si nepreklepne, lebo sami sú bezradní. Takže takto je to. No, mm. pekný večer. Ďakujeme. Dobrý večer. Dobre, Majte sa. Do počutia. No, pán Vidlák, poďte aj vydať, čo už povedať, lebo dlho sme tu to my rozprávali s posluchačmi, nejaká taká možno ucelená reakcia na toto všetko, čo ste počuli. Ja neviem, tak ja bych třeba Slovákom dal nádej, že třeba rakouská policie, jak už je trénovaná na to, tak eh, třeba to budou selektovat tak, že řeknou, ten prodává drogy, toho my zvládneme a ten, ten hezky zpívá, tak toho pošleme na Slovensko. Hmm. No skúsime ešte túto to, To byl takový pokus o vtip, jako já jsem ja. chtěl jenom zlehčit tu, zlehčit tu, uh, tu, jako, tu neradostnou tu, no, ale jako myslím si, že jako je to fakt problém, no. Skúsime ešte ďalší telefonát. Už by sme to potiahli teda do tej 23. keď už sme sa takto rozhodli, lebo som myslel, že dáme len do pola, ale už to dotiahneme, nech máme to ucelené 3 hodinky. Peter z námestova nám volá. Dobrý večer, no, Peter. No jasné. Pozdravím, Boris. Číslo máte, to je jasné. Jasné. To už tu niekto zapísal, asi sa mi vidí. Ja som to teda no, nebol, ale vidím, že mi to tu bliká. Majú, majú silu asi, majú silu asi, sa mi No dobre, no, poďme, no, poďme. Dobre, no, Počúvajte, no ten predchádzajúci, čo z toho Rakúska, tak to viete, to není uh, tí z toho Guantanama, čo nám tu Američani poslali, z tých e, z, toho, z, toho, z tej Kuby, tak to bolo niečo úplne niečo iné, ako je to teraz. Pretože on mal pravdu, že kto ich bude riešiť, že, e, že čo je on vlastne ten, ten imigrant, hej? Že čo je on, čo mal jakú predchádzajúcu minulosť, alebo čo. No. Veď, ale to je o tom, no. no vlas, vlastne on úplne povedal pravdu, že o čom to je. O čom to je, že to je nekontrolovateľná mm, prísun ľudí, ktorí, ktorí nám tu budú robiť jedine uh, e, neporiadok a, a neviem, no jed, jednoducho to, to už nebude to, čo tu bývalo, hej? No. No. A? Čo sa, čo, čo sa, čo sa týka aj že poriadku, nejak, alebo... No, nejaká, no, no. toto, že chcem, že či nejaká otázka zaznie, Peter. Bude dačo? No, Také, čo, čo uh... sa eh. bude na otázku aspoň ponášať, až podobať? <laughs> ja neviem, ja som vám zapnul troška neskôršie. No a to bude asi tá chyba, inak no, ty to no, robíš pán, veľmi často. Pán Vidlák je to, pán Vidlák je to, hej? Áno, pán Vidlák. No, no, Vidlák, no, no, no, no, no. Tak ja sa ho spýtam, ako si to predstavuje ďalej do <laughs> s tou Európskou úniou? Jednoducho, <laughs> krátka otázka. S tým Gréckom, ako si to predstavuje s tým Gréckom? Ďalej, my, ako ešte, to... ale my sme sa ho už toto Peter pýtali dnes a on eh, sa už k eh. tomu vyjadril, ako si to predstavuje. Mm. To, <laughs> no, no možná k tomu Řecku, tak s tou Unii tam si představuji, že asi je neudržitelná, že, takhle, že se to brzo rozpadne. No. no, aha tak to ja, ja si tiež myslím, dobre, no. A tiež... Ale, že to nebude, ale že to nebude rozhodne škoda, ako že to ne, no, nebude no to som chcel, že nebude vás no, to brzieť, nebude vám za tým eh, ľúto, eh, že sa nie. to rozpadlo, ne? Lebo však, eh. však v médiách sa často píše, že však to je elitný klub, že nám vlastne dobre v no. tej Európskej únii a okrem toho, že však máme tu Schengen, padli hranice, ľudia môžu cestovať a to. A nebude vám za tým ľúto všetkým nejak, takže... Čo? No? Tak ja myslím, že cestovať by sa dalo i bez Unie. No áno, dalo, ale budete zase tam na, na hraniciach čakať v dlhých radoch a toto nie, nie je to komplikácia? Že, že... Tam vidlá. Áno. Čo? No? Ja, ja... No nie, lebo vy sa tu obaja teraz tak strašne tešíte z toho, no tak ja som tu jediný kritický, ja? že ja no, som z toho nešťastný, lebo budeme čakať na hraniciach v dlhých radoch. Tak mi povedzte, že v čoho sa vy tak tešíte, že kvôli čomu je to fajn, že sa to rozpadne? No, že nebudeme do tej únie cestovať s holým zadkom. Už tam ostaneme doma s holým zadkom pred hranicami. Áno, s holým zadkom ostanem radšej doma. <laughs> Dobre. Presne tak. Pán Vidlák. Pre... No, no, no maj, sa Peter Dobre, do počutia. To bol Peter z námestova, teraz trošku no, vážnejšie. No, že, no, že trošku vážnej, tak, tak já teší, hlavne že... by mám proti té unii výhrady s jako když se na to vlastně podíváme, jak třeba dopadly ty státy jako Francie, Itálie, Španělsko, Řecko, tak eh, ty už jsou všichni prostě na dně a ta Eh, jak jsem říkal, fundamentálně eh, špatně to funguje, jako úplně v základe jsou špatné, protože takhle to vůbec není. Já jsem o tom psal článek eh, taky v jednom z těch starších čísel Mm -hmm. jsem o tom psal, že to je v podstatě Německá unie, než, spíš než Evropská a že uh, to prostě takhle dál nemůže fungovat a že ty Němci to dělají tak jako v uvozovkách, že um, já nevím, dejte nám tisícovku a my, my vám z ní počíme stovku a to je proste neudržiteľné. Dobre, však to hovoril vlastne v úvode aj spomínaný politolog Eduard Kmelár, že v tomto systéme, v tomto stave, v akom to momentálne funguje, je tento systém neudržateľný, teda v podobe Európskej únie. A teda, no presne súhlasíte, a teda čo skôr očakávate, že naozaj dôjde k nejakému rozpadu, alebo je ešte možné toto nejakým spôsobom reformovať? Je tento systém reformovateľný, alebo musí zákonite s matematickou istotou padnout? Uh, e, takhle, musí padnout, ale uh, spíš si, jako takhle, kdyby, záleží na tom jak, jo. Samozřejmě, kdyby to padlo nějak, uh, jako že padlo, tak to by byl problém, ale spíš myslím, že se to nějak přesune, to těžiště třeba k někam jinam, že, že, to, že to musí proběhnout nějak pozvolněji, protože kdyby to padlo, kdyby třeba skolaboval ten bankovní systém, tak uh, to by, to by byla katastrofa, to by byla úplně totální válka, tak to se myslím nestane. To, to si uvědomují i ty, i ty v Bruselu, takže si myslím, že se to spíš nějak tak jako v tichosti vyšumí, že se to jako rozpadne a pak, pak to začne fungovat trochu nějak jinak. A máte takú nejakú prognozu, že kedy by k tomu mohlo dôjsť, k tomu rozpadu, že Já myslím, že už v podstatě k němu, já si myslím, že už k němu došlo, akorát eh, teď se ještě mm, to jako prodlužuje trošku. Ví, víte, co myslím, že už to je mm-hmm. hotový, Hej. ale ještě se to budou snažit chtít trošku eh, prodloužit a Němci ještě trošku možná nahrabat. Ja, že akože z dôvodu toho, že by ešte nejako finančne na tom no, no, no, no. stihli profitovať, že kvôli tomuto? No, to, to jako myslím si, že, že to tak vypadá, že to tak jako, co bude zítra, tak už víme, že se nám to vymklo, tak teďka zkusíme ještě z toho něco vytěžit, ale že, že, že, že už to prostě padá. No. Dobre, akože to hroutí. toto je váš názor, potom je tu ale protinázor iný. Zase niektorí ľudia tvrdia, že že vôbec žiaden rozpad nehrozí, ale oni nie sú ako nadšení z Európskej únie, to nehovoria, pretože nehrozí žiaden rozpad a budeme si tu žiť šťastní, ale hovoria títo ľudia skôr to, že E, tu žiaden rozpad nebude a práve naopak bude sa to ešte celé viacej nejakým spôsobom e, unifikovať, až nakoniec tu vzniknú niečo na štýl Spojených štátov amerických, len sa to bude volať Spojené štáty európske a že postupne úplne zaniknú národné štáty, budeme len občania jednej veľkej Európy, jedných veľkých Spojených štátov európskych. Toto tvrdia zase druhí ľudia, ktorí sú tiež veľkými kritikmi Európskej únie, len oni nevidia to na pád, na rozpad, ale naopak na ešte väčšie, ako rozumiete, čo chcem povedať? Jo, na... jo, rozumiem, ale tak eh, ono to tak asi původně i bylo v plánu, že jo? Eh, ta větší integrace, chtěli dělat bankovní unii a nevím co všechno a omezit ty pravomoci národních států a a tak dále, tak to samozřejmě bylo v plánu, ale bohužel nějak ekonomicky už to prostě dochází k tomu bodu, kde už prostě to není udržitelné, jak říkal pan Chmelar, tak hmm. s tím souhlasím. A, ale to se vůbec nevylučuje s tím druhým názorem, že tohle mělo být cílem hmm. té integrace evropské. Dobre, pán Vidlák, na dnes všetko. Ja si myslím, že, uh, že hádam aj stačilo, však potiahli sme 3 hodinky. Ja som teda veľmi rád, že ste nám aj tú zvyšnú hodinu svojho času venovali. A v tejto chvíli vám už teda naozaj môžem popriať len <laughs> príjemnú No tak byly zaujímavé noc. otázky, tak no. to pak, eh, když posluchači sa zaujímavé ptají, tak to, tak to je proste zaujímavé i pro toho, pro mne. No. Tak, že to potom rýchlejšie uletí ten čas. Takže vám ďakujem veľmi pekne, majte sa pekne a dobrú noc vám prajem. A, také ďakujem a prejem všem dobrú hm. noc. Hm. Dopočujte, majte sa. Tak to bol vážený poslucháči Milan Vidlák, český novinár, ktorého sme trošku hlbšie alebo bližšie predstavili ešte vlastne v tej predošlej e, časti našej relácie minulý týždeň. To český novinár, ktorý teda fungoval v rámci mainstreamu a teraz má vlastný portál alebo teda časopis Šifra, kde sa venuje aj takým témam, aké sme rozoberali dnes. Takže z jeho strany všetko a z mojej takisto. Ešte pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni a zahráme si na záver jednu chronicky známu vecičku, ktorá by nás mohla a celkom milo rozveseliť. Majte sa pekne. Ať bylo mě i jí tak 16 let. Zeleným údolím jsem si dívet. Byla krásná, to vím, a já měl strach, jak říct, když na řasách slzu má velkou jako hra. S Bohem lásko nech mě jít, nech mě jít, bude klid Žádný pláč už nespraví, ty víno vytoulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát, nejsem žádnej ideál, nech mě jít za sto dál. Přišel čas a já se toulám dál. Kolika údolí jsem takhle stál, hledal slůvka, co jsou, jak hojivej fáč. Bůh ví, co jsem to zač, že přináším všem jenom pláč. S Bohem lásko nech mě jít, nech mě jít, bude klid. Žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy doulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát. Nejsem žádnej ideál, Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jenom to, co se má a říkal jenom to, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu. Opravdu. Fakt.